Sí, bona tarda. Comencem ja... Eh, comencem ara pues, doncs, el bloc de la tarda, que es diu l'esgotament del model Barcelona. Senyor Francisco Garroba, por favor. Vale. Doncs eh, comencem per la tarda ja el bloc de, de l'esgotament del model Barcelona, projectes per fugir endavant. En la primera part doncs, bueno, si hem vist en el primer bloc doncs, el tema del, desenvolupa, del desenvolupisme franquisme, les Olimpiades i després hem estat centrats doncs, amb el tema bueno, Barcelona per temàtic, turístic i especulatiu, que seria fins al punt al qual hem arribat aquí i una miqueta com veient quin és aquest model i les respostes que s'han anat produint tant per part de la ciutadania però sobretot també per part de la repressió que s'ha donat. Arribem al punt amb el qual estem ara, no? que, tenim, que veiem que és un model amb el context de crisi econòmica i social que ens hi trobem, doncs que veiem que el, la marca Barcelona, aquesta gran marca, aquesta gran ciutat, la gran Barcelona, que és com una mena d'aparador turístic i especulatiu, doncs bueno, tenim d'una banda el sector immobiliari que està col·lapsat completament i d'altra banda doncs, tenim també doncs, el, el sector turístic no? que està pues, doncs, també diguem envaint tots els espais de la ciutat, ja sigui aquest parc tan bonic on estem, o el Parc Güell, o les Rambles, que està expulsant a la ciutadania i que enmig de tota aquesta situació en la qual ens trobem, ens veiem de que apareixen de, determinats projectes venuts per part de les autoritats municipals independentment del color polític que sigui, vull dir, perquè això passaria igualment si estigués el PSC al capdavant del govern o si està Convergència o si tinguéssim un trist partit en el, en el, en el govern municipal, doncs trobaríem això de que es limitarien simplement a fer, a fer bueno, sí, però amb maquillatge, tal, vull dir, la realitat és que tenim un ampli espectre polític tant a l'esquerra, si se li pot dir esquerra, com a la dreta, que estan pues, per, per aprofundir en aquest model i fer una miqueta, en certa forma, que seria aquesta fugida endavant, no? i la fugida endavant doncs, es, es materialitza al voltant de diversos projectes, que un és l'Eurovegas i per això doncs, hi ha el Raül Bastida, que és educador ambiental i membre de SOS Delta i també de la plataforma Turem Eurovegas. Després tenim el... Això seria un dels grans projectes una miqueta que quedaria més cap a les afores, no? on diuen que encara queda una mica de pagesia i de camps, doncs volen canviar els camps de, de, de carxofes de, del Delta doncs per plantar hotels i casinos i fer allò aquell gran magnífic lloc que diuen, segons ens deien les autoritats municipals que anava a generar, bueno, autoritats i del país que anava a generar 200.000 llocs de, de feina. Després el conseller Mascullell, això ho comentàvem ara, va dir, bueno, potser 200.000 no, ens hem passat, no? Allò que va transcriure l'acte es va posar un zero de més, potser volíem dir 15.000 però la cosa va per aquí. Després també l'altre gran projecte que tenim a la ciutat és el de el d'aquest, la, la, com li diuen, la reforma de la Marina, no? del Port Vell, que volen convertir-ho en una, suposo que en un lloc una miqueta popular i per això volen fer una marina de llates de luxe, no? Entens que popular, partit popular, pues ja, ja, ja vendria a ser allò, la, la, la lògica aquesta, no? I per això, pues, per parlar d'aquest pla tenim l'Horacio Espeche, que és arquitecte i membre de l'agrupació de, bueno, d'Arquitectura i Sostenibilitat i també de la plataforma de Defensem el Port Vell. No? I també paral·lelament doncs, tenim que també hi ha un enseguit de microactuacions que ben bé no acaben de quedar tot clares, no? que pot ser com des de construir la pista aquesta d'esquí de, que volen fer a la, la zona franca, eh, al costat, curiosament, del CIES, eh, aquell que, ten, que a la zona franca doncs, volen muntar una pista d'esquí, també, i sobretot també l'actuació aquesta que s'ha plantejat, que ja està en fase de, de, de concurs, que s'han presentat set concurs per cada set propostes per lo que seria les 16 portes, no? que és una cosa que ben bé la intenció que tenen és que, o que ens venen és apropar la muntanya a la ciutat, quan malauradament ens pensem que, és, que va en tot el contrari, que és carregar-se carregar el poc que queda de muntanya a Collserola. No? I per això ens parlarà doncs, el Pere Torrell, que és, de, és arquitecte també i és del grup de treball de la Universitat Indignada i bueno, es farà una mica, i també sobre el Pla Buits, que és una cosa que no se sap ben bé què és el que és. Aleshores, eh, sense més, jo, amb això i un biscuit fins a demà a les 8, comenceu vosaltres, com vulgueu, si vols començar tu Raül, o si vols comentar tu Horacio, com vulgueu. Hola, bona tarda a tothom. Abans de, de res volia agrair de tot cor la, la, <laughs> que ens haguem convidat aquesta tarda a participar en, a, en aquest eh, acte perquè per nosaltres som una plataforma que treballem única i exclusivament amb persones voluntàries que dediquen part del seu temps lliure a tirar aquesta plataforma endavant i per tant tindrà una oportunitat de donar a conèixer el, la nostra visió sobre aquest projecte és, és com, com agua de mayo, és una, una oportunitat molt, molt interessant per nosaltres. Bueno, la plataforma Aturem Eurovegas és una plataforma que es va crear al mes de març, eh, reaccionant amb, amb les notícies que va, van sortir cap al febrer, en la, en la que parlaven que el projecte de del d'Eurovegas eh, vindria cap tenia possibilitats de que vingués cap a Barcelona, a part de, la, de Madrid, que portaven uns quants mesos negociant. De manera que s'han ajuntat tota una sèrie d'associacions, en aquest moment al voltant de 260 col·lectius i més de 4.000 persones a nivell individual <clears throat> i aquestes, aquests col·lectius abarquen un, un ventall molt ampli d'associacions, no només associacions conservacionistes, sinó també associacions de veïns, eh, cooperatives de consum, grups de consum, eh, partits polítics, associacions esportives, un ventall molt ampli de, de, de, del, de la representació social. Nosaltres el que sobretot volem posar l'accent és és que des de la plataforma ens suposem aquest, aquest tipus de projecte de casinos i d'oci bàsicament per dos raons, però hi ha una que és la principal. Per un cantó és cert que aquest projecte aniria a sobre del Delta del Llobregat, que és un, un espai natural a les portes de Barcelona que després d'un segle i mig ha patit una transformació molt gran i està gairebé al seu límit de la seva viabilitat ecològica i és cert que aquest projecte tindria un impacte molt gran sobre aquest territori però la raó principal per la qual nosaltres ens oposem a aquest tipus de projecte és pel model de desenvolupament econòmic que, propos que proposa un projecte basat en, en l'oci i en l'especulació urbanística i financera. Aquest model, com tots sabem i estem patint a les nostres carns, és el model que ens ha portat a, aquesta, a aquest moment de crisi que tenim a dia d'avui. Per tant, incidir en aquest tipus de projecte el, ho veiem totalment un, un disbarat. Un dels pilars d'aquest projecte, que ha aprofitat aquesta conjuntura de crisi, de por, de famílies sense recursos, era el tema del, dels jocs de feina que comentava abans el, el company Lugo. Durant molts mesos, els mitjans de comunicació han estat bombardejant el, a la població amb, amb informacions sobre aquest projecte i un dels pilars bàsics pels quals aquest projecte eh, es volia vendre com a positiu era que crearia entre 200.000 i 300.000 jocs de feina. Aquest, aquesta xifra ja només de per si, personalment, a nosaltres a la plataforma ens, ens agafava una miqueta de, de riure. Però bé, això durant mesos, el govern que estava negociant amb aquest home, el Seldon Adelson, que és el, el, el propietari de, de la ciutat de Las, de Las Vegas, doncs eh, ens feia riure, però el, el, el govern anava callant i anava deixant coent aquest tipus d'informació als mitjans de comunicació i la gent anava fent-se il·lusions d'aquests jocs de feina. Doncs fa cosa d'un mes, mes i mig, el, el, el Mascullell, d'Economia, de, el conseller d'Economia, va haver de compareixer al Parlament a petició dels partits polítics d'alguns partits polítics de l'oposició demanant informació de com anaven aquestes negociacions. I aquest home, en nom del, del govern, després de mesos de callar, va reconèixer que com a molt serien 15 o 20.000 jocs de feina. Vale? Per tant, a nosaltres, ja només això a nosaltres ens sembla una, un acte descarat de poca transparència i del, i del sentit que tenen aquest govern de, de democràcia per, pel seu poble. Després també es van parlar d'una inversió per part d'aquest home d'entre 16.000 i 23.000 milions d'euros. Diuen que si, si això s'arribés a fer és una de les inversions més grans que s'han fet mai a Europa en un projecte, però aquí hi ha els serrells, que sempre hi ha en aquest tipus de, de projectes, i és que per començar aquest home, aquesta inversió, si la fes, la faria en tres fases. De manera que la segona i la, ter i la tercera fase d'inversió s'hauria de financiar amb els beneficis de, la, de les fases anteriors. De manera que aquest home es reserva el dret de que si la segona fase abans de començar-la els, els resultats de la primera fase no han donat prou beneficis, marxa, ens deixa el pastís al territori i allà és la, on les apanyeix. Després també aquest home eh, el que exigeix és que a part de la inversió que vol fer ell, per començar el projecte demana al, al govern de la Generalitat i a l'estat espanyol que demanin un crèdit d'entre 20.000, 15.000 i 20.000 euros, milions d'euros, per començar la, la construcció d'aquest projecte, amb el que això suposa d'endeutament de, per les arques, per les arques públiques. Després aquest home, per portar aquest tipus de projecte aquí, també ha demanat tota una sèrie d'exigències, sobretot a nivell legislatiu. Demana canvis a la llei d'estrangeria. Evidentment, aquests canvis de la llei d'estrangeria van en la línia de facilitar la portar estrangers en el nostre territori per poder perquè puguin treballar en, el, en, el seu, en els seus casinos. Nosaltres, evidentment, no tenim cap problema de que vingui gent de fora a, a treballar a casa nostra, però, evidentment, si estan eh, venent aquest projecte com un projecte que donarà molts jocs de feina, ja el redueixen a 15 o 20.000 i a sobre una part d'aquests seran per gent de fora, eh, haurien de ser realistes i saber doncs, de, què, de què estem parlant. Després també demanava que toma canvis en, en l'Estatut dels Treballadors evidentment, eh, aquests canvis, com, com ens podem imaginar, seran canvis a pitjor. De fet, aquest home a Las Vegas té prohibida l'afiliació a ningú dels seus treballadors. Per tant, ens podem fer una idea de quines seran les normes laborals que aquest home vol aplicar dintre del, del, del seu recinte. I per últim, d'altres menors, però no menys importants, que serien, per exemple, la, la, la possibilitat de poder fumar dintre dels seus recintes, de que poguessin entrar menors de 18 anys, de, de que poguessin entrar ludòpates reconeguts com amb aquesta enfermetat, tot això contravenint lleis que ja tenim a dia d'avui al nostre país que van en contra d'aquestes exigències. Després aquest home també, evidentment, demana exencions fiscals. Els primers anys no vol, no vol pagar cap mena, cap mena d'impost. I a sobre també exigeix que l'administració, tant local com estatal, s'haurien d'encarregar de construir totes les infraestructures que facilitessin l'accés a aquest tipus de casinos. De manera que això aniria, evidentment, a càrrec del, del, nostre, del nostre horari públic i, del, i dels nostres calés. Evidentment també aquest projecte haurà de passar un estudi d'impacte ambiental i al ser un projecte tan impactant sobre el territori evidentment, la declaració d'impacte ambiental serà positiva, però comportarà una sèrie de compensacions per contrarrestar aquests, aquests impactes. Aquestes compensacions, que requereixen un pressupost i uns calés per portar-les a terme, evidentment aquest home també ha dit que ell no en vol saber res i que això també aniria a càrrec de, la, de les administracions. De manera que podem començar a fer-nos una idea del balanç de la suposada riquesa que deixaria aquest projecte i de les inversions que haurien de fer a nivell públic perquè aquest projecte es pogués instal·lar a casa nostra. De fet, el, el model de, de, de resort i de complexa dosi que, de, que vol aquest home és un, un model en el que ell porta la gent directament de l'aeroport i del port de Barcelona, els fica al seu complex d'oci, allà es gasten els calés, els torna a ficar a l'aeroport al port i els, i els enfila cap al seu país aquest tipus de, de complex d'oci, evidentment, el territori pràcticament no deixarà riquesa. L'única riquesa que deixarà serà el, el, la fase de construcció i poca cosa més. Després també parlar una miqueta de també el que apuntava el company de la marca Barcelona, que ens podrà agradar més o menys, a mi particularment no és que m'entusiasma, però aquest tipus de, de projecte d'oci eh, basat en, en Las Vegas està demostrat, no està demostrat, però tots ens ho podem fer una miqueta la idea, que seria un pol d'atraccions doncs, per prostitució, màfies, blanquers de diners, o sigui, implicaria tota una sèrie de condicions socials al voltant d'aquest projecte que perjudicarien greument la imatge turística de, de Barcelona. Per últim, com a, dins d'aquest punt en el que nosaltres ens suposem aquest model de desenvolupament, perquè ens fem una idea, l'estat de Nevada, als Estats Units, fa 70 anys es va instal·lar a la ciutat de Las Vegas i 70 anys després l'estat de Nevada està entre els dos o tres primers estats de tots els Estats Units en atur i en delinqüència i en criminalitat i en els últims jocs en sanitat. O sigui que ens podem fer una idea una miqueta de quin és el tipus de, d'economia que generaria i de situació social que generaria aquest tipus de projecte. Per últim, un cop analitzat tots aquests aspectes des d'un punt de vista més social i econòmic, hi hauria el tema de l'impacte sobre el territori. <coughs> Aquest projecte aniria a sobre del Delta Llobregat. El Delta Llobregat és una, un espai natural que normalment la, la gent sempre associem amb una desembocadura en tres o quatre llacunetes, però en realitat el Delta Llobregat és una formació geològica molt important que abasta 98 quilòmetres quadrats, pràcticament 100 quilòmetres, que quedaria compresa entre les serres de Collserola, les serres de Garrafordal i el mar. És a dir, tota aquesta zona plana que agafaria gran part de Barcelona, Hospitalet, Cornellà, Sant Just, Sant Feliu, Sant Boi, Gavà, Viladecans, Castelldefels i el Prat, tota aquesta zona plana, tot això és el Delta Llobregat, que des de fa aproximadament uns 150 anys ha patit una transformació molt i molt gran a base d'infraestructures com podrien ser l'aeroport, el port de Barcelona, tot un fotimer i una densitat d'infraestructures viàries eh, que recorren tot el Baix Llobregat, totes unes trames urbanes com les que acabo de comentar del, del Baix Llobregat i tot el marge esquerre del riu pràcticament urbanitzat. I tot això en benefici, suposadament, d'un desenvolupament de la ciutat de Barcelona i, de, i del país de Catalunya. Però ha arribat un punt en què aquest delta del Llobregat a dia d'avui només li queda menys d'un 40% de la seva superfície sense urbanitzar. De manera que les zones humides protegides estan arraconades al litoral, separades per l'aeroport i fragmentades i molt, molt, molt mal comunicades. I a part d'això queda una petita franja eh, agrícola d'unes 2.900 hectàrees, que és el que es coneix com el paragrari que és una de les zones agrícoles més importants que tenim al no només al nostre país, sinó a tota la Mediterrània. De fet, s'han fet estudis edafològics d'aquest terra i només el delta del Nil i el delta de l'Ebre tenen terrenys tan fèrtils com els que tenim aquí en aquesta vega del Llobregat. De manera que aquest, aquest projecte, que ocuparia entre 200 i 800 hectàrees, aniria just al vell mig d'aquesta zona agrària. Evidentment, no afectaria directament a les zones humides protegides, però com que els ocells no en tenen de fronteres i aquestes zones humides són molt petites i estan fragmentades, una part d'aquests ocells, que formen part d'una ruta migratòria que uneix l'Àfrica amb Europa, també utilitzen aquestes zones agrícoles. De manera que afectaria no només a la, a la fauna i a la flora d'un espai natural tan important com és el Delta Llobregat, sinó que també afectarien per un cantó l'aquífer. A sota de tot aquest delta hi ha una, una de les reserves d'aigua més importants de tota Catalunya, equivalent aproximadament al pantà de Sau. De manera que a l'àrea metropolitana de Barcelona, quan patim les sequeres recurrents típiques del clima mediterrani i que encara ho seran més recurrents amb el canvi climàtic, una gran part de l'aigua potable que bevem a Barcelona ve d'aquest aqüífer. I aquest aqüífer, en gran part, es recarrega gràcies a la infiltració de la pluja en aquests camps agrícoles i en, i en aquestes zones humides. De manera que si aquest projecte s'instal·lés a sobre d'aquest eh, para, paragrari, la recàrrega i el funcionament d'aquest aqüífer es veuria greument afectat. De fet, aquest home vol fer uns gratacels molt grans que mm, requereixen uns, uns ciments molt profuns i aquests ciments arribarien fins i tot a l'aqüífer més profund, que és la reserva d'aigua més important del delta. I per últim comentar eh, el tema del parc agrari. Tots sabem i som conscients, no sabem si d'aquí a 30, 40, 50 o 100 anys, però el petroli o s'acabarà o serà tan car que aquesta disbauxa d'aliments amunt i avall del planeta, això s'acabarà tard o d'hora. I, per tant, aquest, aquest parc agrari el necessitem per la sobirana, sobirania alimentària de la ciutat de Barcelona i del seu voltant. De fet, a principis del segle XX, aquesta zona agrícola abastia el 90 o el 100% de les fruites i de les verdures que, que es consumien a Barcelona i encara li quedaven excedents per exportar a l'estranger. A dia d'avui només abasteixen un 20%, però és per culpa d'aquesta aquest, disbauxa de la globalització i d'aquest transport d'aliments amunt i avall. Però si això, aquest, aquest paragrari es malmet, estem condemnant la nostra sobirania i la nostra independència alimentària, potser no, no nostra, però sí dels que venen darrere. Simplement eh, volíem deixar clar aquests dos aspectes, el territorial, important, però sobretot el model econòmic que, que proposa. Moltes gràcies. Bueno, sí, crec que... El... A mi em toca parlar perquè sóc membre de la plataforma eh, Defensem Port Vell. Això és un projecte que respon al mateix model del, del parc agrari que, que ha explicat el, el company. Aquesta plataforma Defensem Port Vell eh, es va constituir al mes de maig arrel de les informacions que van començar a sorgir als periòdics de que el, en el bel mig del cor de Barcelona i del cor del port de Barcelona eh, l'autoritat portuària el, estava donant pas a un projecte d'una marina de, de luxe. Doncs el, quan vam començar a aprofundir què volia dir això, es van trobar una sèrie de dificultats. Aquesta plataforma es va trobar unes dificultats enormes a l'hora de conseguir el projecte per fer una... Bueno, per entendre què és el que se volia fer i perquè, a més a més, per llei eh, era obligatori perquè estava en exposició pública. El, de qualsevol manera, eh, l'autoritat portuària va posar inconvenients, eh, eh, va haver un moment que va exigir a la, mm, a la, a la plataforma, bueno, abans de la plataforma, a les associacions de veïns de la que, que anaven a, a buscar a eh, aquest eh, projecte, li va exigir 350 euros per tenir la documentació, després es van retractar perquè això, això es va fer públic, etc etc. però vam aconseguir un projecte apedaçat el, eh, en funció d'aquest projecte apedaçat s'ha estudiat i s'ha fet una al·legació i ha, eh, i ha nascut aquesta plataforma perquè entenem, després de revisar aquest projecte, que el, és un projecte que mm, se transforma tot el que és el Port Vell, part del molt de pescadors i el, tot el que és el molt d'Espanya, de, en un clúster de luxe això què vol dir? Que el, aquesta marina pretén eh, que aparquin aquí el, iots de, de megarrics i fins i tot en el moll d'Espanya de, que aparquin iots de més de 168 metres d'eslora. D'aquests iots n'hi han 150 en el món o fins i tot menys. Això vol i, i normalment no estan en la zona mediterrània, sinó que venen del, de la part d'Amèrica l'argumentari del, del port, de l'autoritat portuària i fins i tot del, de l'Ajuntament és una mica el que passa con, con Eurovegas. En un moment de crisi això eh, comporta beneficis econòmics per la ciutat perquè diuen que portarà 450 llocs de treball. Nosaltres no ens creiem això, o sigui, analitzant el tipus de, de projecte que és i de la tecnologia que comporten aquests eh, eh superiors. És una tecnologia sofisticada que el port de Barcelona no, no, no té capacitat per, a, per atendre. El, aquests iots porten una tecnologia tan sofisticada que en Londres o en, o en Inglaterra o en Holanda sí que, que la tenen Con la qual cosa no ens creiem que aquí eh, puguem fer servir el, la capacitat que tenim aquí per, per, per atendre'ls. Els megallots aquí la, la, la podríem fer xapa i pintura, no, no, no, no tenim altre tipus de capacitats i aquest projecte no, no ve amb un plan de, de formació, etc etc. Para altra banda, por la disposición que te es carrega del, mm, bueno, de lo que es el, molde de pescadors y entendemos que también es un atentado con la autonomía alimentaria que podía desenvolupar Barcelona si realmente el tema del, de la pesca a petita escala estigués más recolzada o desenvolupada o es un altre tipo de projectes. També aquest projecte del, de la Marina de Luxe, el, una de les coses que, que més impacten és que volen que tot el perímetre esté eh, protegit. Què vol dir que esté protegit? Que haurà un... Ells hablen de seguretat norma 3, etc etc que és un nivell de seguretat com, com certs equipaments molt, molt especials, com aeroports, etc etc, tenen de seguretat. Con la qual cosa no entenem molt bé què vol dir això. A part de que hi havia, ja, és que hi ha materialitzada una tanca de metro 80 en el, en el projecte original, aquesta tanca era una tanca de, de vidre que es podria fer opaca el, eh, posant films o un altre tipus de coses però, a més a més, n'hi haurien càmeres de seguretat, hi haurien eh, eh, seguretat privada, doncs eh, entenem que el, que tot el que tenim en quant al port, de que és apropar-te com un, pa, un, un passeig dels veïns, que t'apropes a l'aigua, veus els, els vaixells, etc etc. això cada vegada te, te lo impedeix. I ens adonem que, el, que en realitat les importa molt poc la, la ciutat. El que sí les importa és la ubicació d'aquesta marina perquè està al, aquí al, la Via Laietana 1, i, mm, i, bueno, i se tancarien, se tancarien en un resort de, de luxe com, com el que s'intenta fer en, en Eurovegas. Doncs creiem que, que això és el, el mateix model. El, és un model totalment insolidari con el territori i és un model totalment insolidari con la ciutat i con els barris adjacents. La Barceloneta és un barri de, la, de Barcelona que té l'índex d'atur més, més alts. El, pateix una grave crisi d'habitatge i amb aquests equipaments el que s'està fent és pujar el nivell de renta, del, nivell de, dels lloguers Con la qual cosa, això fa cada vegada més difícil que la gent que viu al barri i eh, le vence el, el contracte de lloguer pugui quedar-se al barri. I és un fenomen d'expulsió de veïns o avui al matí estàvem parlant de gentrificació. Aquest és un fenomen que no només en la Barceloneta, sinó al, als barris adjacents, com, com és... Eh, tota Vella, això s'està vivint. Lo hem viscut eh, de manera quasi irreversible en el que és el barri del, del Born, la, la, la Ribera, i s'està vivint en, en, en zones al voltant de Santa Caterina o en la zona de, de Raval. El, doncs és, som, som els veïns els que anem denunciant i ens anem el, intentant parar aquestes coses. El, I ara, per això s'ha creat aquesta plataforma, que som, hi ha entitats, eh, podeu, això us podeu solventar entrant en la, en la pàgina de la, de la plataforma que és defensemporvell.wordpress.com ahí tenim el manifest i tenim enganxada tota la documentació perquè nosaltres des de, el que sí intentem és ser absolutament transparents. També sabem que ens estem enfrontant a, a un oponent molt, molt fort. L'autoritat portuària té autonomia a, a l'hora de fer el que fa en, en, en l'aigua i d'això ja, ja tenim com testimoni una sèrie d'actuacions que s'han fet en el port, com és l'Hotel Vela, que és una aberració ecologista ecologista arquitectònica i ciutadana brutal, però també tenim tota l'actuació que se va fer en el, en el Mall d'Espanya con el IMAX i Mare Magnum, que a més a més són activitats que no tenen res a veure en el port, són unes activitats que tenen que veure con el oci, con el cinema, con, con el bar de copas i, i poca cosa més, i con la, i con la compra compulsiva. I el World Tarver Center, Con la qual cosa, el, cada vegada la, la relació de Barcelona que té en el mar i que va ser una relació vital perquè si no no s'entendria Barcelona la història de Barcelona que ha estat sempre vinculada al mar i va ser una, en un determinat moment fins i tot una potència marítima cada vegada el mar està més, més, més lluny de, de la ciutat i el, con aquesta actuació ja directament no, no ho veríem o bueno, possiblement lo veríem l'autoritat la, la, portuària va anunciar que el, en l'edifici que, que té a, mm, a final de la Rambla el, volen fer un, un equipament per interpretar el port, etc etc. doncs ens enterarem del mar a través d'unes pantalles de, de vídeo, perquè en la realitat no, no podrem veure el, el mar. El, mm, ara la setmana passada el, contestant a algunes al·legacions, van entregar un, un altre projecte que nosaltres, en general, lo hem començat a estudiar en, ahir i, i durant aquesta setmana. A més a més, necessitem abogados que siguin experts en tema portuari perquè és una, una branca que, que desconeixem i que desconeixem molt no tenim, evidentment, com, com en general les plataformes, no tenim cap, cap, eh, cap subvenció. Doncs necessitem la, la solidaritat del, del, de la gent i dels tècnics que ens ajudin a redactar també les, les al·legacions. Si entreu en, en, en aquest eh, en aquest bloc que, que us deia, podeu trobar el nou projecte que està penjat i el, també convidem a la gent que si vol llegir-lo, si vol aportar idees o alguna al·legació lo, lo, pot, eh, lo pot anar fent. El, bueno, com a tal, nosaltres en principi el, les tres línies bàsiques en què ens estem oposant és a que es perdi espai públic del, del Port Vell i fonamentalment ens centrem en defensar el que és el moll el moll d'Espanya, que ara és un moll que és obert però acabarà tenint una tanca i a més a més és el moll l'únic moll on podrien eh, atracar aquests iates de, tan, tan grossos. Doncs eh, el, no volem que hi hagi cap pèrdua d'espai de, públic, el, no volem que el projecte contempli quals seran els impactes en la Barceloneta i en la ciutat que no los, no los explica i el, tampoc ens creiem el, el tema de, dels llocs de treball. Pensem que el negoci, perquè diem on està el negoci d'aquesta marina de superluxes, en la venda samar o en el lloguer, no, creiem que no, perquè a més a més la gran majoria d'aquests eh, iots estan eh, inscritos en paraïsos fiscals o sigui, i estaran el temps límit necessari dintre de Barcelona, sortiran aigües internacionals i tornaran i aquí a la ciutat eh, no, no hi haurà un benefici fiscal per tenir eh, aquests catxarros creiem que en realitat és un negoci eh, del lloguer dels iats de luxe. O sigui, aquests iats que estaran aparcados aquí en, en la Marina, possiblement el gran negoci sigui el lloguer d'aquests iots, perquè està adreçat a una classe social el que pot permetre aquest, aquest luxe. En aquest món globalitzat de, de hiperrics, possiblement el lloguer d'un lloc d'aquests que pot ser de 300.000 a 400.000 o més euros a la setmana eh, el, el, el, aquí ha d'haver una, una història i també el, no és casual, dèiem, vendran aquests llots de, de luxe com el seu helicòpter o agafaran i aniran a l'Eurovegas i suposo que, no sé, potser <laughs> acaben traficant con, con històries de qualsevol manera la plataforma és una plataforma oberta i oberta a, a, a tothom i a les diferents sensibilitats que, que n'hi ha. eh, perquè n'hi ha que, que diuen que, bueno, que pot ser alguns barcos sí, hi ha altres que diuen que los tindríem que enfonsar, o sigui que dintre d'aquest ventall de, de sensibilitats també hem, estem parlant amb els diferents partits polítics, con eh, eh federa la Federació de, de Veïns de, i Veïnes de, de Barcelona i estem intentant trobar i tenir tots els recolzaments eh, possibles perquè el, bueno, perquè el que ens interessa és el, aturar a, a, a aquest projecte I és, un, i és un projecte realment que és una agressió brutal per, per, per a la ciutat ja no pels la ciutat del, los barrios del entorno, sinó directament per la ciutat, perquè és la cristal·lització d'aquest model que hem vist com a poc a poc, el, el, avui fèiem un repàs des de, des de la, abans de la transició, diguem aquest model porciolista, no? o sigui, el, bueno, això és la, la cristal·lització que, Clar, semblaria lògic, con el model d'una ciutat que ha apostat per el turisme, sembla que, que lo lògic és al final acabar tenint el, aquest port. Bueno, doncs hem d'anar tirant, tirant enrere, hem de frenar coses i modificar les que realment estan fent malbé. Uh, us, us convido a, a que ens recolzeu en les eh, accions que anirem fent. Nosaltres el, estem muntant com diferents comissions, comissió d'històries, avui ha parlat la Mercè Tatxer que, que també està en, en la plataforma i també té, té la, la gràcia que la Mercè va estar en la primera plataforma que se va fer quan se remodelava el Port Vell i ens comentava una cosa, deia, bueno, havíem fet ens vam tenir que tragar que enderroquessin una sèrie de tinglados. Es van salvar dos tinglados. Se va salvar el que ara hi ha uns edificis de la Generalitat i el que fa el Museu d'Història. Aquest se va, va salvar però els volien enderrocar. Però lo, el, al llarg de l'avinguda del Borbón hi havia uns tinglados semblants que no, no se van poder salvar, o sigui, con la qual cosa la pèrdua patrimonial per a la ciutat és enorme, i per a la comprensió de la pròpia història. Aquests han caigut con l'argument de que d'aquesta manera al barri de la Barceloneta i quan passejaves per aquesta esplanada que se muntava al costat del passeig de Borbón eh, podies gaudir de la visual eh, de la Barcelona mejòtica, no? o sigui, podies veure tot la, el frontal de, de Barcelona. Això con la mm, actuació que se va fer a posteriori del Molt d'Espanya de Mare Magnum i el, i el IMAX es va, es va perdre bastant però quan estan aparcats els megallots que tenen les alçades d'uns edificis de 3 o 4 pisos i com estan aparcats un al costat de l'altre serà una barrera insalvable con la qual cosa l'argument en un determinat moment que dèiem bueno, això l'enderroquem per tenir vistes, etc etc està negant contínuament el, ens, ens anem trobant con, con aquestes coses i ara si em permeteu busco les properes accions que, que volem fer com, la, com a plataforma i és el divendres 22, que crec que és el divendres vinent, al Saló d'Actes de la Facultat de Nàutica, eh, que és aquí a la, a la plaça Palau, farem una xerrada sobre la maritimitat de Barcelona. Eh, aquesta xerrada la farà el, el Xavier Moreno, que és un historiador eh, marítim, i que, que vol parlar de la relació que va tenir Barcelona en el port al, al llarg de la història i evidentment pensem que, que, que, que això la, és, està en risc d'aturar-se. De, Després, el, ja el, per al juliol, el 21 de juliol, a les 11 del, del matí, volem fer una, una cadena humana al voltant del Molt d'Espanya i necessitem i necessitem que, que se sumeixen a aquest petit projecte perquè en realitat diem el molt, el molt d'Espanya perquè és el que ens atrevim a que podríem fer-ho. Ens agradaria poder en, envoltar en una cadena humana tot el que seria el Port Vell, però eh, en aquestes dates no, no sabem de quina força eh, comptarem. Però bueno, farem el, això en el, de, la, de la cadena humana, volem que hi hagi una, una batucada, bueno, que també sigui, sigui festiu. I, el, mm, i, bueno, i n'hi ha diferents comissions, hi ha una comissió que estem eh, estudiant diferents ports, suposo que per al, per a mitjà de juliol farem una xerrada sobre el port de Marsella i el port de Gènova, perquè entenem que també aquestes ciutats han, han encarat les reformes de, del port, però con una intenció una mica de major protagonisme de l'espai públic simplement perquè als lobbies que controlen aquests ports les interessava una actuació en què hi hagi més, més cosa pública. Bueno, però nosaltres, diguem, si això ho fan, és possible fer-ho. Lo de la tanca, lo de la seguretat, etc etc, realment és una agressió molt, molt, molt forta com per a quedar-nos passiu davant d'això. De, de això i bueno, res més i, i crec que hem de recordar que avui a les 7 de la tarda hi ha una concentració a plaça Sant Jaume per Eurovegas i a les 7 de la tarda i que també estarem la gent de Defensem Port Vell perquè el, bueno, són les, les mateixes cares del mateix model. Gràcies. A veure, jo vaig a parlar de, de dos, eh, diguem, grups de projectes que estan en aquest moment a la ciutat. Eh, un és el de les 16 portes de Collserola i l'altre és un pla que es diu Pla Buits, que es tracta com d'activar solars eh, a diverses localitzacions dintre de Barcelona. No? Eh, pel tema de les 16 portes hauria d'haver vingut algú de Can Masdeu, eh, però Sí, i bé, eh, jo us diré l'opinió que tinc eh, diguem, al respecte. Eh, a diferència d'Eurovegas o de projectes que tenen més potència econòmica, eh, són projectes eh, que tenen eh, un paper diguem, en el que és la governança de la ciutat, no? com si diguéssim, es tracta de... Eh, en el cas de les 16 portes... Eh, Acosta't una mica. Sí, en el cas de les 16 portes el que es tracta és de eh, vendre la imatge diguem d'una Barcelona verda i amb una eh, diguem qualitat de vida excepcional que és una cosa que agrada i que es ven eh, i que complementa diguem la idea turística de Barcelona. No? Eh, per altra banda, és un tema que genera un cert consens, el tema del verd, i per tant doncs, eh, forma part d'un tipus d'accions o d'actuacions més amables a les, a les que s'apunten, diguem, els eh, despatxos arquitectes o, en fi, o gent d'una certa rellevància en el món de la cultura o de... Eh, en aquest cas de, doncs de, de la cultura arquitectònica. No? Eh, la qüestió eh, és que probablement es tracti d'operacions eh, superficials eh, el tema de les qüestions mediambientals a la ciutat eh, són molt més complexes que, que resoldre puntualment eh, com es fa aquí, diguem, eh, la connexió de, del medi construït amb el medi, amb el medi diguem, eh, natural. No? Eh, L'acció diguem hauria de ser probablement metropolitana i no tant doncs, eh, tan puntual i, i centrada en aquests, eh, en, aquests, en aquests punts de, eh, de, de projecte que, a més, s'han triat d'una manera que és eh, ar bastant arbitrària, pensem. Um, són projectes que um, diguem, compten amb la participació o, o teòricament de la gent. Eh? Es diu Les 16 portes de, de Collserola. Sí, bueno, ho explico breument, sí eh, és que són projectes, diguem, amb menys presència mediàtica, però diguem que afecten eh, en concret els cinc districtes del, del nord de, o sigui, de, tocant a Collserola, no? com si diguéssim. Llavors es tracta de facilitar, diguem, la, l, diguem, la connexió de la ciutat, del medi construït, amb el medi natural que representa Collserola. No? Llavors, eh, no es tracta, o sigui, en teoria, tant de eh, urbanitzar, sinó de portar el verd cap a la ciutat, quan en realitat eh, bueno, tothom pensa que és més aviat el contrari, és a dir, el que s'estarà fent és eh, urbanitzar i, i diguem eh, i, i, o sigui, generar activitat en aquest sentit eh, perquè bueno, una de les coses que sabem és que el capitalisme eh, requereix de l'urbanització sistemàtica diguem, per, per, per continuar proliferant, no? com si diguéssim. Eh, diguem, eh, una de les altres coses que, que té eh, aquest projecte és la, la, el tema de la participació. No? És a dir, eh, és una forma d'entendre la participació eh, que en realitat és, ve de dalt, o sigui, no, no, és, no sorgeix de la base, sinó que és una participació com imposada i, eh, diguem, a la que se li donen uns marges de maniobra eh, Eh, les decisions estan preses en gran mesura i al final el que acaba fent la gent és triant entre una forma més o menys atractiva i no realment de, bueno, si allò era necessari o no era necessari o si l'àmbit d'actuació hauria d'haver estat un o un altre. No? Eh, respecte al Pla 8, eh, que consisteix en, no sé exactament el nombre de solars, eh, eh, és producte, diguem, d'aquesta aquest, situació que hi ha hagut de, de baixada no? de, eh, en el tema de la construcció. No? Molts solars s'han quedat buits en planejaments que estan aprovats i, i que no han tirat endavant. Eh, llavors, l'Ajuntament es troba diguem, amb, amb un problema, com si diguéssim, eh, que, que posa, com si diguéssim, a, eh, a, que comparteix diguem, amb els veïns i eh, bueno, ha eh, iniciat un procés doncs, per, eh, per veure què es, pot, què es pot fer en aquests, en aquests solars. No? Eh, no sé si en coneixeu algun o... Bueno, eh, ni a l'Eixample, ni a... en fi, eh, eh, n'hi ha de més coneguts, eh, un és l'Espai Germanetes, allà eh, hi havia prevista una escola, hi havia previstos un, un centre cívic, en fi, unes inversions importants, i en aquest moment doncs, eh, allò és un solar que eh, ha desenvolupat, com si diguéssim, el planejament, la part privada, o sigui, ella es va fer un bloc, eh, un bloc d'habitatge, eh, però la, la part d'equipaments no, no s'ha desenvolupat. Llavors, en aquest sentit, s'ha iniciat un procés com de consulta o de, en fi, de, de participació pública per veure què es podia fer, i han sortit les idees dels horts urbans, ens, crec que es, va, ens van, es van crear unes, comissions, bueno, unes comissions, grups de treball dintre de, Eh, de l'assemblea bueno, o vinculat al centre cívic de, de l'Esquerra a l'Eixample, etc etc. No? Eh, bé, pensem que eh, en, en dos casos estem davant de és a dir, processos que són aparentment participatius i que defensen uns valors de, com mediambientals, però que creiem que són insuficients per com eh, eh, s'ha de fer la ciutat en les, davant dels reptes que, que, que hi ha actualment. No? I nosaltres, bueno, ja eh, iniciant el, el que podia ser ja la, la següent eh, part del... No encara? No. Bé, doncs en qualsevol cas eh, sí que serveixen aquests projectes per, eh, per plantejar, com si diguéssim, Eh, com s'ha de fer la ciutat i si els processos de participació realment són eh, com s'han d'organitzar o com s'han de muntar, si la ciutat eh, dintre d'un sistema econòmic com el que, com el que hi ha eh, està condemnada a fracassar per moltes bones intencions eh, que hi hagi darrere, amb les excuses del, del verd, no? que, el, eh, que pot acabar sent un, una mena de, de màrqueting, no? de green marketing, eh, i si els processos de participació doncs, eh, eh, en aquestes condicions són, són una, una alternativa eh, potent eh, diguem, per, per fer la ciutat eh, d'una manera eh, diguem diferent. No? I bé, aquestes són... Un, bueno... Ah, perfecte. Sí, sí. Sí, em diuen que ha vingut el, el Javi de Can Masdeu i... Eh? Sí. y os explicará el pla de, las les 16 Hola. Ah, vale. Pues yo soy Javi, vivo en Camasdeu, me cuesta bastante salir de allí y por eso he llegado tarde, aparte el efecto sobre mesa y tal. ¿Vosotros qué tal? ¿Estáis como en plan siesta o más? Porque, porque después llega. llega sería. O sea, inmediatamente después de nuestras intervenciones sería debate, ¿no? Vale. Bueno, pues entonces, ah, a mí en principio venía, venía a hablar del... Se nos había pedido hablar del plan de las 16 puertas, pero entonces le, pues le mandé un mail a Elsa diciendo, bueno, es que el plan de las 16 puertas es así como la típica tomadura de pelo que al final no es tan interesante. Entonces sí, nosotros nos hemos movido, hemos participado, hemos hecho cosas, pero igual estaría bien hablar de otras cosas también, como más... Ya dijo, vale, pero en todo caso está, bien empezar con el plan de las 16 puertas como un punto de partida. Entonces, no sé, eh, a ver, ¿alguien ha leído algo del plan de las 16 puertas en la, en la prensa normal? Sí, porque algunos artículos salieron y... ¿Alguien ha leído algo del plan de 16 puertas más, digamos, en medios alternativos, que sería como la directa o algún blog o alguna noticia, alguna cosa que se ha metido en Intimedia? Sí, vale, muy bien. Pues bueno, entonces el, plan de 16 puertas es el primer gran, plan urbanístico, así lo definían, del, nuevo equipo de, de, de Trias, y es un plan que afecta a todos los barrios de, que, que tocan en la montaña. O sea, tanto Pedralbes como Novarris. Barris. Y en, o sea, en ese caso abarca todo, desde. Porque la Coiserola, sabéis que está. Es la misma montaña, pero está como la zona que llamamos la Coiserola rica y la, y la Coiserola pobre, sí. Entonces, en ese sentido ha sido muy curioso ver como las diferentes reacciones y los diferentes pues tipos de asambleas, de movimientos, de personas vinculadas de, cada barrio y cómo y como también en, algunos momentos se han ido como este efecto de ir copiando, copiando ideas, de intentar eh, eso, compartir ideas, preguntar. Al final, muchas veces estos procesos en que estás un poco, un poco en conflicto con el ayuntamiento, porque incluso en esto que en teoría era, era un proceso de participación, pues siempre, siempre queda esta desconfianza y esta cosa de a ver por dónde nos la pueden colar, pues casi de lo más interesante que se produce son como esas, esas alianzas o esa excusa para, para trabajar juntos. Entonces, en nuestro caso, eh, eh Camasdeo, dentro de, de No Barris, que tiene varias puertas, y la que nos toca directamente es la puerta de Cañelles. O sea, toca directamente quiere decir que incluye todo el valle de Bueno, yo estoy aquí también hablando de Camaseo tranquilamente, pero algunos de, vosotros habéis estado allí. A ver, sí, bastantes, vale. O aunque no hayáis estado, habéis visto así en un mapa o fotos o tal. Bueno, pues... Bueno, eh, Camasdeo tiene la, Cuando digo Camasdeo me voy a referir a todo el valle, más bien tiene la particularidad que es el, último valle agrícola que queda intacto y funcional de la cara de, de Barcelona que da a la ciudad. Entonces, dentro de todo, siempre que hablamos de, de Coiserola y de, las zonas agrícolas, de las zonas y transición, digamos que tiene, tiene especial importancia, ¿no? Por lo, que, por lo que todavía es o por lo que todavía mantiene. Y en nuestro caso, nosotros no hicimos la, no elaboramos una propuesta directamente como Gammasdeo, sino que más bien contactamos con un equipo de, arquitectos que están en SANS, que ya habían, participado, habían estado en procesos anteriores, que aparte trabajan junto con un otro grupo que es más de sociólogos, eh, ambientólogos, que se llama Rounds Públicas, no sé si alguno suena. Y, que ellos están como muy enfocados en la, en la participación. Y claro, ahí al trabajar juntos, pues fue curioso porque se nos revelaron algunas contradicciones, que es como, vale, cuando, quiere, cuando dices que quieres hacer un proceso participativo, que todo el mundo, a todo el mundo le suena bien y a todo el mundo le hace como ganar puntos de imagen, tanto a un colectivo ocupa, como a un ayuntamiento, como a lo que sea, eh, ¿realmente quieres saber lo que opina la gente? Y cuando dices la gente, o sea, lo más inclusivo posible, o más bien quieres legitimar o difundir como tu visión y tu modelo. Entonces, en, en ese caso, eh, sí, en, nosotros sí que, sí que participamos en el, en el proceso como uno más. O sea, se nos hicieron entrevistas a, alguna gente de la casa, pero también se hicieron entrevistas a, otras, otras personas y también ellos, ellos tienen como, como un carrito que lo bajaron al mercado porque otra, otra cosa que nos dimos cuenta es que es muy difícil tener este proceso participativo así ideal y tal, eh, porque no hay, no hay muchos canales de, participación. De hecho, en, no, Barris es un poco una excepción en el sentido que hay mucho tejido asociativo y hay muchas asambleas, casales, muchos, muchas, eh, muchas sobre todo eh, cultura, ocio, formación, pues lo gestionan los propios vecinos. Con lo cual en ese sentido resultaba más sencillo. Pero incluso esa gente que participa y gestiona pues sigue siendo una minoría. Entonces siempre en esta, en esta búsqueda de participar e incluir queda un poco como. En fin, eh, lo que estaba claro es que no... Aparte que el, proceso de participación, tal y como lo planteaba el ayuntamiento, que solo incluía una sesión informativa y una sesión de participación pues era muy insuficiente. Y luego los plazos de tiempo que había pues para, hacer este, este proceso de, participación digamos más ideal, más exhaustivo, eh, también lo era. Así que al final mm, a mí por lo menos se me ha quedado ahí como una sensación por una parte buena, por haber trabajado con ellos, por haber aprendido, por seguir un poco ahí, pero por otra parte un poco incómoda, ¿no? Como de un quiero y no puedo. Y, y luego, claro, también estaba, estaba la parte pues de no eh, de intentar no, no, dominar mucho el proceso o no imponer, pero también están como, las ganas de, poder tener, un espacio donde, proponer o, o hacer más evidentes pues un poco las cosas que pensamos que hemos aprendido, lo que son buenas ideas. En ese sentido, pues digamos que cada uno se busca una justificación o se busca una como una fuente de, de objetividad. O sea, en algún grupo pues, podemos irnos un poco a... En un grupo pequeñito, pues a lo mejor pues nos vamos un poco a nuestras emociones. Es que yo lo siento así, es que yo lo vivo así, es que yo lo necesito así en un contexto más, pues cuando habla Rajoy, no sé qué, dice, no, es que los mercados, es que el FMI me lo manda, ¿no? Y en nuestro caso, pues eh, muchas veces eh, cuando intentamos referirnos a, las razones para hacer alguna acción o algún cambio o para no hacer algo, pues de las más objetivas son de las que están relacionadas con la ecología. El problema es que hoy en día eh, nos creemos que la, ecología es una, es una ideología, o es una cosa que está bien, algo así como un poco opcional, y que en cambio, y que en cambio la, economía es una ciencia, es algo que determina mucho, cuando en realidad es al revés. La economía se ha acabado convirtiendo en una cuestión de fe y de ideología, mientras que la ecología es una, es una ciencia. No es una ciencia en el sentido que todas las conclusiones se pueden sacar en el laboratorio y se pueden repetir y repetir y repetir estadísticas hasta el infinito, pero por lo menos es una ciencia en el sentido que está basada en la observación, en la observación del, mundo vivo en este caso. ¿Hay, algún biólogo o bióloga en la sala? Muy bien. Pues, pues el problema básicamente es que a los biólogos no, no se o no se les deja hacer, hacer su trabajo o no se le paga por hacer el trabajo que deberían hacer. Porque todo, todo lo, que lo que hace falta, todas las ideas así de base que están saliendo, pues es como básico en biología, que necesitamos restaurar ecosistemas, que necesitamos eh, mantener, incluso recuperar tierra fértil, que, cubrirlo todo de cemento, pues al final es una locura porque acabas perdiendo toda la tierra que es capaz de absorber agua. Entonces, en ese, en ese sentido, sería como eh, aplicar esta, cómo, cómo difundir y cómo intentar aplicar estas, estas nociones más basadas en el ecosistema y en la ecología y cómo, cómo hacerlas llevar a, llevar a lo social. Ya que muchas veces dentro de un malentendido concepto de progreso, se ha, se ha, acabado diciendo cosas como, bueno, pero es que las personas son más importantes que los animalitos, entonces si hace falta arrasar este bosque o esta montaña para que la gente de este pueblo tenga trabajo, pues, pues claro que se hace. Esto es, una, es, un falso conflicto. Por ejemplo, una. Porque normalmente la gente se acaba quedando sin trabajo y sin montaña. De hecho, en, en, en los huertos comunitarios de Camasdeo que la, eh, hay, también un grupo así más joven, más diverso, pero mucha gente son, eh, son, del barrio, son jubilados, es gente que ha hecho esta transición eh, bastante joven del campo a la ciudad, que han vivido los, los periodos, el periodo del barraquismo, del desarrollo económico súper acelerado y que ahora que están jubilados, pues están, eh, bueno, tienen, tienen todo su tiempo disponible y están haciendo huertos. Y, y en algunos, en, hablando con uno de ellos, nos lo dijo, ¿no? Que su, en su zona había una, la gente vivía o de una mina de carbón o de una zona de huertos que había al lado del río. Llegó un momento en el cual plantearon ampliar la mina de carbón y para eso era necesario expropiar toda la zona de huertos y como canalizar el río y bueno, destrozarlo. Entonces pues hubo muchos debates dentro del pueblo, no sé qué, y al final las familias cedieron porque dijeron, bueno, es que si se acaba la mina, se acaba el pueblo. Y, efectivamente eh, hicieron, hicieron la mina de carbón a cielo abierto, canalizaron el río, eliminaron toda la tierra de huertos y al cabo de 10 años la mina se agotó y todo el mundo emigró a Barcelona. Es ese. Es, más, más que nada en historias personales como esas, como se puede acabar viendo reflejada pues la importancia de la, de la ecología y lo que realmente queremos decir cuando hablamos de, de, huir hacia adelante, que era un poco el título de esta jornada y no, no sé hasta qué punto se ha, se ha hablado de ello, ha salido mencionado, ha estado presente hasta ahora, no sé, cómo, ha sido, un, ha sido un concepto que se ha repetido mucho, una imagen, lo de huir hacia adelante. ¿Sí? el sentido globalización sería huir hacia adelante porque, bueno, ahora, ahora Barcelona ya no está tan contaminada porque le, o, ponemos las fábricas directamente o le compramos los productos a, a otros sitios que donde se puede contaminar más fácil y más barato por ejemplo, ¿no? Un tipo de, de huida hacia adelante y muy relacionado con aquello que es muy típico del, capitalismo, que es eh, externalizar costes. Y entonces la pregunta sería un poco si dejar de huir hacia adelante implicaría huir o volver para atrás y me gustaría escuchar alguna opinión nuestra, no sé si os paso el micrófono o no hace falta Yo creo que el capitalismo siempre ha ido hacia adelante desde el origen de la revolución industrial no ha parado de ir hacia adelante Entonces, si dejamos de ir hacia adelante tenemos que volver para atrás Vamos a ver Da igual. todo el ah. mundo, oye. vamos a ver, cuando hay un fuego en el monte, cuando huyes, no huyas en dirección al fuego, huyen hacia la dirección quemada, porque ahí no va a arder más. O sea, no vayas por donde te dicen que vayas, está claro. Hay, hay más opciones que una es que hay que tener un poco de cabeza y de sentido común, ya está bien de hacer de borregos. O sea, yo, eh, pues a lo mejor soy la tonta de mi pueblo, pero lo que tú dices es que cuando, cuando han dicho de que la cantera tiene que ocupar esa zona, pues esa, zona no se ocupa. ¿Cómo que no se ocupa? Es por el bien del pueblo, pues no se ocupa. ¿Y, qué pasa? Que como montes mucho jaleo, van por otro lado. Resulta que el pueblo de al lado está, eh, o sea, no hay nadie. Y en mi pueblo sí hay gente porque se van por los castaños, se van por las uvas, se van por lo que sea. Pero en ese pueblo de al lado, en el otro valle, está quemado. ¿Por qué? Porque la, cantera ha quitado el agua, ha quitado, ha quitado todo. Ya no hay pueblo. Pues es eso, lo que tú dices la ecología es necesaria y tiene que haber dos cojones para hacerlo. Lo que pasa es que, claro, de la, ecología no se vive. No se vive y tenemos que largarnos del pueblo para poder mantener ese trozo que queda allí. Es lo que tenemos que hacer, es que no podemos hacer otra cosa y nadie nos apoya. Por eso cuando me tocan la ecología, pues me tocan todo. O yo qué sé. Vale. Muy bien, pues ahí, han salido ya varias cosas. Primero, que hay varias opciones. Es decir, la pregunta de plantearlo como hacia adelante o hacia atrás, como si, hubiese solo, como si fuese solo una línea, es un poco una pregunta trampa. De las típicas que nos encontramos en los procesos estos de, de participación. Es un truco, es un truco muy viejo, ¿no? restringirla, plantear la pregunta de manera que ya, te encuentras limitado dentro de tus opciones. Pero es verdad que hay como que hay, otras muchas cosas, hay otras muchas, muchas dimensiones, hay otros muchos grados de libertad. Y, en ese sentido, pues el miedo que hay un poco, pero, pero, pero es que no vamos a tener que, yo no me quiero tener que estar levantándome a las 5 de la mañana para amasarme el pan, o, yo o tener que ir por ahí sin zapatos o cosas así pues a, a lo mejor hay, cambios que, nunca se han hecho, aunque sí que se han producido estos cambios de tener más productos más o, más o menos mejores, más accesibles, pero que son, que son igual o más, o más importantes todavía a, a la hora de, de como lo queramos llamar. La realización personal, la sostenibilidad, la felicidad, al final todas estas palabras que, que pueden evocar sentimientos verdaderos pero también pueden ser muy manipuladas. Pero bueno, el nombre que le queráis poner vosotros. En, en este caso, pues por ejemplo, pues eh, un, un cambio en el modelo de gestión, de toma de decisiones y del concepto de propiedad, que al final es un poco eh, con lo que nos estamos encontrando en muchos de estos, eh, cada vez que se abordan procesos participativos o conflictos con el ayuntamiento, que a lo mejor se puede ganar la batalla X o se puede influir esto, pero siempre eh, la llave la siguen teniendo ellos. Y, muchas cosas dependen de su, de su voluntad. Incluso cuando sobre todo porque lo que depende totalmente de ellos casi siempre es la implementación. Es decir, incluso si un determinado plan se consigue en el, en el marco teórico, en el marco del, del diseño, que, que incluya esto, esto y esto. Al final, eh, la implementación, el ritmo, los trabajos exactamente que se van a hacer dependen, dependen del ayuntamiento. Entonces eso acaba generando mucha, mucha frustración. Por, lo menos a mí, porque es, siempre como una, una, una batalla en la cual, como mucho, puedes intentar ralentizar el tren o puedes intentar eh, quejarte, ¿no? Aunque incluso pero muy pocas veces tienes la, tienes la fuerza creativa. En el caso, por ejemplo, de Cadmas y de otros muchos espacios, pues lo que, lo que te da, lo que, lo que provoca ese cambio es el, es el hecho de la ocupación. Al, entrar en un espacio de, de esa manera fuera, fuera, de la, fuera de la legalidad, pero legitimado con tus razones, por tu necesidad, por un abandono, por una mala gestión, por lo que sea, entonces ya se rompen un poco estas estructuras y te ves realmente con la libertad de, de, poder hacer y poder decidir. A la vez te ves con una necesidad de justificarte, digamos, delante del resto de la sociedad, de por qué te has salido un poco del cauce, has hecho trampa, como alguna gente lo considera, pero es que yo me he estado toda la vida trabajando para pagarme un terreno de no sé qué, y fíjate tú ahora que tienes una, tienes una masía del siglo XVII y unas pedazos huertas por la cara, ¿no? Y, y, claro, también, por otra parte, tiene, tiene, las desventajas de la, de la inseguridad y la precariedad. Pero eh, nosotros también algunas veces pues nos preguntamos, o nuestro debate sale, bueno, pero es que en el fondo esa seguridad y esa proyección a largo plazo realmente nos la va a dar eh, comprar algo, sobre todo si tiene que ser a través de una hipoteca, con lo cual dependes de una capacidad para generar ingresos o dependes de un salario o algo así, que también te puede fallar y en ese caso pues te quedas fuera. Es un poco lo que ahora desgraciadamente pues están, están descubriendo muchas, muchas familias, que era una especie de propiedad y de sentimiento de, seguridad ilusorio, desgraciadamente. Y al final, pues un poco en el fondo la, sensación de seguridad es, más, está más en el grupo, está más en las relaciones, está más en los, en los contactos aparte de uno mismo y digamos un poco el, estado de sanidad mental que sea, que sea capaz de mantener. Y, en este caso, pues el, sí que es importante este, este cambio de gestión y el paso a, la, a, la, a la gestión, a una gestión comunitaria. Y, el, y en vez de quedarnos también eso en, las dos dimensiones de eh, privado o público, pero que al final público quiere decir que igualmente es del ayuntamiento o de alguna o de alguna otra institución y que, que pueden hacer que pueden hacer cambios o, lo, pueden hacer algo sin, consultarnos pues también está el concepto de, de procomún bienes comunales lo común no sé hace pocos días murió ay, a ver si me acuerdo del, del apellido Elinor una una de las pocas mujeres premio Nobel de economía que hay Elinor Ostrom, me lo... Gracias, apuntador. Y que precisamente su trabajo se había desarrollado en, en torno a, a, a, los, a los bienes comunales o lo procomún, que era algo clásicamente en la, en la teoría, en teoría económica, algo que siempre se había tachado y se había demonizado como algo muy ineficiente, algo del pasado. Y ella al contrario lo revaloriza. Y esto es algo que, bueno, que es una de, es una de las claves para, poder transformar la, ciudad. Y que también es algo que, bueno, que precisamente estamos haciendo ahora y que, el, movimiento 15M le dio gran visibilidad. Volver a recuperar un uso común de espacios supuestamente públicos, pero que al final se habían quedado en un, en un mero uso muy delimitado individual o, comercial, la mayor parte de las veces. Es decir, volver a recuperar los parques, las plazas, como lugares de interacción, lugares de debate, lugares de información. Esto ahora mismo, en el momento que estamos, pues es, es bastante, bastante clave para comenzar esa transformación de la, de la ciudad. Y después, a un nivel más, más profundo, más, radical, pues eh, también lo que, lo que decías tú de esto de y, que estaba comentando de este caso de toda de toda la inmigración que ha venido porque una cosa interesante siempre cuando hablas con la gente de, ciudades grandes estilo Madrid Barcelona Bilbao Sevilla un poco también es eh, tú y que era como me acuerdo de los niños pequeños en plan tú tienes pueblo es decir ¿Tienes, abuela, tienes abuelo, tienes algún sitio donde ir de vacaciones, donde ir a hacer la matanza, donde te traen cosas, donde tienes primos? ¿No? ¿Y, cuánto, ¿Y cuántos grados de separación tienes con esa, con esa realidad rural, no? Y realmente hay, muy poca gente que tenga que, o sea, encontrar, pues hay muy poca gente en estas ciudades que, lo, que los padres hayan nacido allí. Y ya, y ya con los abuelos menos todavía. Y, en ese sentido, pues una, una posible vuelta atrás de las que no son tan malas es volver al pueblo. Y, y es, un, es un cambio también necesario para la ciudad para reducir la, la densidad de las zonas urbanas. Hay mapas por ahí de, densidad de población y realmente es asombroso. Es como, uff, claro, es que me parece que, que esto está muy lleno, que está llenísimo, pero no es verdad. Hay sitios bastante vacíos y sobre todo muchos sitios que han, que han ido bajando de población en los últimos años. En, en mi caso, el, el, referente de pueblo es, eh, se llama Cogollos de Guadix y está en, Guadix, en, en, la provincia de Granada, pero la, la cara norte de Sierra Nevada, la zona que no es turística ni glamurosa. Pues ahí una vez pasando, pasando una temporada y leyendo informes de historia, porque hay muchas muchas veces la historia grande, como digamos que se nos queda demasiado grande, ¿no? Pero si empiezas a leer lo que es la microhistoria de un pueblo, de una comarca, pues es muy interesante y encuentras varias cosas como que te pueden resonar. Y bueno, pues él es como todos los pueblos de, de, Granada, de lo que era el antiguo reino de Granada, pues este pueblo sufrió una, una invasión, una limpieza étnica y una posterior recolonización. Lo que pasa es que como lo hicieron los reyes católicos y lo hicieron hace 500 años, pues no tuvieron que enfrentarse a, ningún tribunal penal internacional, ni sanciones, ni nada de nada. Y ahora mismo tienen una estatua en Granada y lo recuerdan en los libros de historia. Y es, muy interesante ver, ver los documentos de, los 60 años que coexisten los eh, súbditos que habían sido súbditos del Reino de Granada algunos musulmanes, otros no, eh, hasta que llega el momento de, la, rebelión y la, expulsión. ¿Y qué pasa después? Cuando los pueblos se vacían totalmente y se vuelven a colonizar. Bueno, pues lo que es la, población en números no se volvió a recuperar hasta finales del siglo XIX, desde desde el 1560. Y lo que es la producción agrícola nunca se ha recuperado nunca, nunca, nunca. Porque enseguida la, economía se, reorientó y cuando, y cuando volvió a haber otro boom económico fue a nivel de mina. O sea que ahí hay un montón de, saberes y de aprovechamientos agrícolas que se han perdido. Que es otro elemento que no tenemos en cuenta en esta vuelta atrás. Que hay, en esta huida hacia adelante hay muchas cosas que se dejan atrás. Y muchas muchas cosas de este estilo de de tecnologías, destrezas manuales, saberes populares. A ver, en esto también hay que evitar eh, romantizar o tener una imagen idealista del campo o como una especie, un rincón, un refugio donde se esconde todo lo puro, todo lo auténtico, que el contacto con la naturaleza, digamos, ya hace bueno de por sí y automáticamente. Hay que tener cuidado con eso. Porque al final la historia de, por ejemplo, dentro de la agricultura, pues ahora nos parece estupendo ver una zona agrícola. De hecho, pues, pues vamos por el Llobregat, vemos toda la zona ahí de fábricas de tal, y de repente vemos una parte de huerto y es como, qué alivio, no sé qué. Y, ojalá se pueda preservar lo, que queda, ¿no? En eso está la, gente de la, de la plataforma de Eurovegas pero hay que recordar que el principal agente destructor de ecosistemas ha sido y sigue siendo la agricultura. Lo que pasa es que una vez que se va haciendo la sociedad más compleja como ahora, pues esas zonas agrícolas a, su vez se van destruyendo para urbanizar o para, o para industria u otro tipo de, de servicios e infraestructuras. Desgraciadamente, al final las necesidades son las mismas. Tierra plana, agua y acceso fácil. Y, es por eso que, mucho, que muchas veces muchos de los eh, ecosistemas más digamos, más amables o más fáciles o más, o más llevaderos para la vida humana, pues son los, son los primeros que, que, se, que se destruyen. Y, bueno, también, eh, entonces también es sí, dime. A ver. El plan, el plan de las 16 puertas, los efectos. Vale. El, sí, porque concretar a veces no es lo mío. El, el plan de la... Eso sí, según qué tipo, según qué tipo de agricultura. Pero en principio, el, el por ejemplo, las, el, el maresme, al final la agricultura es un sistema simplificado que depende, que depende de, la, de, la, de la acción humana para mantenerse. Es verdad que los hay peores que otros, y sobre todo lo que, lo que es muy malo es una vez que tenemos un, una, una, zona agrícola simplemente abandonarla, porque tampoco vuelve espontáneamente a un estado salvaje, natural y precioso, sino que eh, es muy posible que se, que se degrade aún más o que tenga un periodo de sucesión y recuperación muy lenta. Entonces, en ese sentido sí que, sí que tienes razón. Pero, eh, desgraciadamente, pues la, mayoría de la transformación de ecosistemas en zonas agrícolas pues ha, implicado un, empobrecimiento, salvo en, en algunas excepciones. Lo único que ahora digamos que ya, ya está hecho. Vale, no sé, eso... O igual, también esto es un elemento de debate, ¿eh? Igual lo estoy presentando un poco así como muy, muy sólido, pero siempre hay, siempre hay, siempre hay varias formas de verlos y siempre cuando se hacen afirmaciones generales, pues por supuesto está, está abierto a otras variaciones pero a nivel, a nivel general eh, se, se, han destruido muchos ecosistemas y se siguen destruyendo. El más famoso, el, caso de la, de la selva del, de, las, de la selva amazónica para la agricultura sobre todo porque es un, es un tipo de agricultura que es un, es un negocio y, al final es una industria más. Así que muchas veces es una diferencia de actitud también. Y si... Hmm. Vale. Sí, la idea es que vale, la idea es que yo acabo o, no acabo y entonces, el, entonces ya, entramos en debate, de hecho tenemos espacio de debate. ¿Sí? Entonces te, te, respondo lo de las 16 puertas. Lo de las 16 puertas eh, es, es, es imposible decirlo por ahora porque no lo sabemos lo de las 16 puertas, al, desde el principio se siempre lo plantearon de una manera muy, muy, muy eh, difusa, en, e, y e, en, el, sentido bueno, eh, parecía que se habían tomado en serio lo que es lo que, fuese algo muy abierto y que no había ideas y que no había ideas preconcebidas ni influencias ni unas directrices como muy marcadas y que realmente que cada equipo hiciese su propuesta libremente también en función de, de lo que recibiesen de, los vecinos y de las entidades que participasen en el proceso participativo fuese conformándose con las sesiones que organizó el ayuntamiento o fuese con su propia investigación. Entonces, eh, lo que sí que hay es eh, toda la serie de propuestas que han, presentado los arquitectos, pero todavía no se sabe cuál es la ganadora. Han estado expuestas durante un mes y pico y las había muy variadas. Había, había como... Pues 16 puertas, pues cada... Para cada puerta había como entre 5 y 7 ¿Y la que habéis hecho vosotros a ver, nosotros no hemos hecho no hemos hecho ninguna exactamente. Las que ha hecho el equipo de la Col y Raons Públicas, eh, pues el, también se ha evitado, precisamente por, estar más abiertos a la, a, la, a la, participación, también se ha evitado hacer cosas como muy, muy marcadas y muy cerradas, porque muchas cosas deberían estar expuestas a posterior consulta y, más, participación. Eh, ahí esa, contradicción un poco que salió entre, bueno, simplemente presentamos nuestra visión, que no. o, intentamos hacer un proceso para el cual no, no, hay tiempo. Entonces es posible que en ese sentido, a nivel de que te lees la, propuesta, quede un poco más débil que otras que sí que son esto, esto y esto. Vale. sí. Eh, no. Al final, al final los proyectos, la mayoría de los proyectos, es que, es que es difícil porque son bastante variados, pero la mayoría de los proyectos presentan una, una amalgama de, por ejemplo, eh, zonas que se van a urbanizar. Una, una, eh, aunque el ayuntamiento no haya puesto directrices muy claras, ni haya o lo haya dejado abierto o lo que sea, pues ahí sí que debajo hay una ordenación urbanística ¿no? Con los permisos que se da para cada zona. Pues por ejemplo, una cosa con la que yo a mí me, chocó bastante fue el caso de, no sé si, si habéis entrado por el camino que sube a Camasdeu, a la izquierda hay un campo de fútbol. No sé si lo habéis visto, sí. Frente a la escuela. Sí, exactamente, frente a la escuela. Pues hay un campo de fútbol y ese campo de fútbol está ya previsto desde hace años, que además es una reivindicación del club de fútbol de allá, moverlo a unos terrenos más dentro del barrio. Vale, hasta ahí todo bien. El problema es que con ese espacio y ya de paso un trocito más que queda por detrás, eso está puesto como zona organizable. Que además, justo, da la casualidad que el límite de parque natural, en vez de coincidir con la carretera, pues en ese lado hace una curvita. Pues son cositas, cositas como estas. Si me permites, eh, por ejemplo, en el caso de, la puerta de vuestra, la de Cañellas, han hecho una, operación muy curiosa que es incluir en el polígono una parte que pertenece al, distrito de Horta. Pues que os, allí plantifican, es decir, tiran eh, tres manzanas de casas y plantifican unas torres. Eh, pero claro, yo supongo que Qué curioso, ¿no? Es decir, o sea, una, una parte que es claramente perteneciente a no Barris eh, se, incluye, se incluye en, en la puerta de, la zona del acueducto y esto. No, son las casas al lado del cementerio y las que continúan al otro lado de la ronda. ¿Lo de la clota? No. Bueno, ya, lo miraremos porque mm, parece, es, parece, parece escandaloso. Pues ahí van tres torres que le llaman torres hortícolas, em, pero que son eh, descomunales. Bueno, dicen que para reubicar a la gente que tenía esas viviendas, etcétera, etcétera, con un huerto y tal, ¿no? Pero bueno, es decir, que son, hay alguna operación que son, bueno, eh, A ver, todo esto no está aprobado. Tú lo que estás diciendo es, una propuesta que había en uno de los proyectos como más, más espectaculares. Sí, que se llama Colcherola Attacks. Attacks. El, ataque de Colcherola lleva a la construcción de tres torres de, viviendas y la supresión de tres manzanas de, casas unifamiliares. ¿no? O sea, es el verde que ataca, digamos, ese desorden de, viviendas unifamiliares y tal, sobre el que hay que actuar eh, con criterios, pues, eh, no sé. Eh, Em, medioambientales o en fin. Sí, las casitas estas son, son casitas, la mayoría autoconstruidas, con permisos así un poco dudosos, pues a lo mejor, a lo mejor la, propiedad de la, la propiedad de la tierra, pero sin permiso y tal. Y es una zona así... <laughs> Bueno, por decirlo suavemente. Ya, ya, bueno, para ellos. Entonces lo que pretenden es como eliminar lo que la gente se ha construido, se ha construido ella misma y que son casitas así bajitas y modestas y poner las torres esas hortícolas. Pero eso es solo una propuesta. Lo que pasa es que es una propuesta del sí del proyecto que es un poco como uy nos parece que va a ganar este. Que aparte ese proyecto está hecho por el gabinete de uno de los arquitectos del, ayuntamiento. Sí, digues, digues. Sí. Hola, eh, sóc Josep Maria, eh, sóc de l'Assemblea Indignada de Sant Genís dels Agudells, barri de està de Collserola, i tenim com a prioritat la, la lluita contra la història de les 16 portes. Llavors, clar, algunes preguntes preguntaven exactament què pretén. Bueno, a veure, eh, sintèticament, el Pla General Metropolità l'any 76 inexplicablement va deixar fora dels límits del parc de Collserola una sèrie d'espais que geogràficament són Collserola. Això en la majoria de municipis eh, limítrofos de Collserola. Això ha estat una font de conflictes constant, perquè hi ha la pressió urbanística d'una banda per ocupar i especular amb aquests espais i la reacció popular de defensar aquests espais. Ha sigut el cas del Pla Caufet a Esplugues, que encara segueix la lluita, amb sentències de presó per companys de la plataforma contra el Pla Caufet, la cosa segueix. Ha estat el cas de Torre Negra a Sant Cugat, que es va construir la, la plataforma Salvem Torre Negra a l'any 93 i amb 19 anys de lluita finalment han vençut, és a dir, a l'octubre de l'any passat, quan es va construir eh, el parc natural, es va declarar parc natural i Collserola, es van modificar els, límits, incloent la part de Torre Negra del, del municipi de Sant Cugat, ha estat una lluita victoriosa contra Núñez i Navarro, que havia comprat la major part dels terrenys i prenia urbanitzar. Ara aquesta lluita s'inicia a la banda de Barcelona, a, a la Suana de Collserola. Eh, l'espai aquest que queda entre el límit del parc i el casc urbà és el tema de les 16 portes. Per què precisament ara? Doncs com he dit abans, a l'octubre passat es va aprovar el Parc Natural de Collserola i hi ha legalment un any de termini perquè surti aprovat un pla especial d'usos de Collserola. És, hi ha una carrera per anticipar-se en el pla d'usos per sortir les 16 portes per, primer, per no ser condicionat pel pla d'usos de, de Collserola i segon, per intentar condicionar aquest pla. Que, a veure, els terrenys aquests de la Solana de Collserola, alguns estan eh, qualificats com a zona verda, d'altres com a zona urbanitzable, d'altres com a equipaments, etc. Eh, el que es pretén, eh, a grosso modo, és, eh, d'una banda, crear el que es podria dir eh, crear un port olímpic versió muntanya Eh, D'altra, eh, crear equipaments, els equipaments que haurien d'estar en el centre dels barris, eh, com l'especulació no, per, no ha permès o no permet posar-los allà on haurien de ser, intenten posar-los a dalt de la muntanya. I finalment hi ha, hi ha llocs que diuen clarament eh, edificació d'habitatge, amb la colatilla per joves. Eh, també el que s'ha de dir eh, és que no hi ha una idea eh, unitària, eh? no hi ha un, una idea de fer un projecte de 16 portes, sinó que cada porta tingui el seu projecte. Eh, dir que el, el concurs que s'ha fet amb un simulacre, com ja ha dit el company, de participació. Van haver-hi uns tallers que, de dues hores cada un que van participar les entitats de cada barri que feien veure que ens deixaven participar. Després d'aquests tallers eh, s'ha obert tot un període que diferents equips d'arquitectes eh, han elaborat el que no diuen projectes, diuen idees eh? això que han explicat que eh, ha estat amb exposició pública fins al dia 9 d'aquest mes i ara s'ha construït un jurat que al final d'aquest mes ha d'emetre un veredicte. Un veredicte d'una idea eh, guanyadora per cada eh, una d'aquestes 16 portes. Pot ser una o més, tal com ens han dit. Insisteixen molt que no són projectes. És a dir, un projecte és una cosa legal. Un projecte té un període d'exposició. Es poden fer al·legacions. Una idea no és res és una cosa etèria. I el que ens van dir l'altre dia, com vam estar a la visita guiada a l'exposició, ens va dir que durant un espai de 20 anys l'Ajuntament anirà fent actuacions en funció de la idea guanyadora que porta. És a dir, faran el que els hi doni la gana. Eh? No hi ha projecte, no, no, no hi ha període d'informació pública, no hi ha al·legacions, és a dir, si ara decideixen fer un camí aquí farà un camí, si volen fer una passera farà una passera, si volen edificar no sé què, edificaran no sé què. Ja veurem, tampoc sé legalment fins a quin punt poden fer-ho sense projecte, però de moment no paren de projecte, paren d'anar fent actuacions en funció de les idees guanyadores. En fi, més o menys eh, és això, com està el tema de les 16 portes, i ens hem de preparar perquè serà una lluita llarga. Bé, el, el, el tret comú de totes aquestes intervencions és que hi ha una indefinició eh, sempre de partida i com si diguéssim una mena de prospecció de l'opinió pública i bé, eh, en, en, en, en, aquesta, en aquest procés de governança doncs al final eh, bé, eh, ja es veurà com acaba tot això no? eh, és molt difícil que pugui haver un control públic de, de, o diguem comú de, de, de, de tots aquests processos no? Llavors, eh, o sigui, arribat a aquest punt, eh, potser podíem començar el debat, no? O sigui, el, el, eh, entenem que aquest és un tema que comença ara, bueno, porta molt de temps, però diguem que eh, nosaltres com a Universitat Indignada mm, diguem, continuarem desenvolupant i treballant, eh, cal realment generar eh, alternatives amb fonament i, i eh, aquesta situació. Llavors, eh, tots els punts de vista, com si diguéssim, eh, eh, caldria que fossin inclosos, no? des dels més mediambientals i, i diguem, de preocupació biològica i, diguem, eh, i, i també, per altra banda, doncs, els socials. No? Eh, està clar que eh, si cal intervenir perquè doncs, eh, un problema social es resolgui i és a costa d'algun, eh, en fi, del, en detriment d'algun aspecte eh, del medi ambient, doncs potser cal també considerar-ho. No? Per tant, no sé, eh, A, mí, un poco al final la impresión, lo que estaba pensando también cuando estaba con la gente de, de, Raons y de la Col, los arquitectos y los sociólogos, porque también aparte organizamos una vuelta un poco por toda la puerta, que luego otra gente como los de Torrabaró lo, lo, organizaron también y estaba, estaba muy bien realmente para conocerlo, para ver como muchos rincones escondidos, para ver de lo que estábamos hablando. Y era un poco, madre mía, eh, la de cantidad de, trabajo, de investigación de calidad que les estamos haciendo muy barato. Porque eh, todas, todas estas zonas, estos barrios y estas puertas son realmente como un mosaico, pues eso, de viviendas de autoconstrucción, de, de trocitos de solares, eh, de, de, pequeños huertos, de, zonas así como muy complejas, que si hubiesen tenido que, que pagara a ellos a alguien para realmente investigarlo y hacer un mapa y entrevistar a la gente y un poco saber cómo está eso, les, pues les habría salido les habría salido bastante más caro. En cambio, haciendo el concurso, que en realidad los incluso si ganabas el, el, premio o la bonificación pues era muy poquito, pues ahí tienen como toda una reserva de conocimiento y de, y de, y de ideas para luego poderla aplicar durante los años que vienen. Así que es un, un poco, a veces, a veces funcionan a base de, de parasitar la, las redes, los movimientos, los grupos, los grupos que están funcionando, o como en el, en el plan Wits que estabas hablando tú antes, pues es un poco, pues mira, los, los agujeros negros que nos hemos dejado con nuestra locura urbana y especuladora y tal, pues que los que los tapen las asociaciones, que para que para eso están. Esa, esa impresión a mí un, poco, pues a veces me, enfada, ¿no? Intentar intentar reclamar intentar reclamar otro papel realmente de qué iniciativas podemos podemos asumir y a qué no a qué nos podemos enfrentar y hacerlo y hacerlo de una forma de una forma más más autónoma. Y no sé, para el ahora para, el debate eh, yo había había traído como a partir de la experiencia de Gammas así un poco, pues eh, cosas más en plan técnico. Pero no sé si queréis empezar por ahí o van a, ir saliendo. yo quería decir una cosa. Bueno, para, ¿se puede hablar ya del debate? Que yo me acuerdo cuando, cuando fue esto de de al principio que Vinieron periodistas y vino gente del ayuntamiento e incluso vino un biólogo, eso hace 10 años ya. Y dijo que el valle de Camasdeu, el biólogo, eso lo dijo el biólogo del ayuntamiento, que no tenía ninguna ninguna cosa especial ni que no tenía ninguna riqueza ni nada, ¿no? Y yo en esa época ya pensé, digo, yo no, he estudiado poco, pero de ambientales y eso, pero pensé, un sitio de Solana que tiene agua. Y no es la única parte, porque la casa groga también te agua. Entonces, que a veces cuando, que no nos dejemos intimidar mucho por la gente, las valoraciones que hace la gente del ayuntamiento con los paisajes y eso, de lo que queda, porque donde ellos ven dólares, bueno, dinero, yo qué sé, nosotros vemos pequeños reductos de, de cosas que pues que las necesitamos mucho, unos más que otros, pero bueno. Eh, bueno, va por ahí la cosa, no sé. Vaya que hay cosas que tienen mucho valor y que los del ayuntamiento, quien sea, pues no valoran. Pues, pues entonces, ¿cómo, ¿cómo planteamos el debate ahora? ¿Quién, No sé, si queréis, si queréis, si me, si me dejáis hablar un poco más, pues puedo, puedo comentar alguna cosa de, así las soluciones más, más técnicas que hemos experimentado en, en y hasta qué punto son extrapolables en el ambiente, en el ambiente urbano. ¿Os parece? ¿Sí? A ver. <laughs> Pues vamos a ver. Por ejemplo, eh, pues para, para empezar por algo, pues las letrinas secas. En Canvasdeo fueron producto de la, de la necesidad, porque no teníamos un, un sistema de alcantarillado en funcionamiento. Y luego también para, ahorrar, agua. En el hace, hace unos años, cuando fue la sequía está tan horrible, que no llovió nada, y luego en mayo estuve lloviendo todos los días, que compraron ya barcos de agua de Francia, no sé si os acordáis pues eh, bueno, en el, en el periódico salió un estudio, el 30% del, de los usos domésticos, de los usos del agua para consumo doméstico, ¿no? Consumo industrial es otra cosa. Eh, pues eh, para simplemente para tirar de la cadena era un 30% de toda el agua. Agua que se podría beber y que se va por ahí. Y, bueno, nuestro, nuestro modelo de letrina seca, si alguien lo ha conocido, pues es bastante sencillo y fácil de hacer y es un poco rústico, pero siempre es una, es una cosa que como todo, con, más medios, con más medios se puede, se, puede mejorar. Después, eh, otro, otro punto clave para, la supervivencia de Gamasdeo pues fue la recuperación de las minas de agua, que esta es otra cosa. Toda, toda Coiserola, bueno, el, el de las Aguas, que es el que está ahora mismo, es, está en, en muchos planes, eh, se, había, se había planteado subir la zona urbana y de hecho en, estos proyectos de las 16 puertas muchos de ellos llegan casi hasta tocar al Paseo de las aguas, de las aguas, que ahora, pero que ahora mismo está dentro de la montaña. Y, este, era un, este era un antiguo camino de mantenimiento de todas las minas de agua que abastecían a la ciudad, a los huertos, a las balsas. Y hay muchas minas de agua todavía que están perdidas, incluso derrumbadas. En nuestro caso, pues hubo que, hubo que recuperar dos y, con eso es con lo que tenemos el agua, el agua para beber y gran parte del agua, del agua para regar. Aparte de eso hay un pozo y está el agua de escorrentía cuando, cuando llueve mucho. Y esto es algo que perfectamente pues, se podría hacer pues tanto dentro del trabajo de parques y jardines como hacerlo, hacerlo uno mismo. Y al final serían más fuentes, serían más, más puntos para beber. Eh, huertos después, pues por supuesto, los huertos urbanos y, periurbanos, ¿no? En muchos, muchas veces en, muchos estudios o también en, fotos antiguas, otra parte de volver hacia atrás, se ve el núcleo urbano y rodeado de un anillo verde. Y de hecho en algunas otras ciudades lo han estado intentando recuperar conscientemente a partir de un plan del ayuntamiento. El, el caso que yo conozco es Vitoria, han intentado recuperar toda una red de, huertos urbanos alrededor de la, de la, ciudad, que es algo que, la mayoría de las ciudades lo, lo, tenían, porque de ahí es donde sacaban toda la verdura, y, que luego poco a poco lo han, lo han ido perdiendo, eh, siempre por, la, pues, por urbanizar o por, o por industrializar. Eh, pero esto también eh, eh, podría implicar otra cosa, que es los, parques y jardines, las zonas verdes que existen dentro de la ciudad, eh, cambiar el manejo de manera que, bueno, sean incluso productivos, ¿por qué no? Pero también que sean de, menor mantenimiento a nivel de, a, nivel de agua, a nivel de trabajo que se le puede meter directamente, que, cumplan otros usos también de, de formación incluso otros usos como por ejemplo los eh, centro, centro de compostaje comunitario. Es decir, en vez de que, en vez de que los residuos se recojan y se procesen a, gran escala, esto, esto yo lo he visto en, un caso en, en, Canadá, en Montreal, que es un sitio donde realmente este compostaje pues solo, se podía hacer cuatro o cinco meses al año. Aquí incluso, incluso en invierno no había tantos problemas. Era un, un rinconcito del parque reservado y allí podías entregar tus, residuos orgánicos, tus residuos de cocina y, el, llevarte compost si querías. Eh, después también, también es importante que es algo que bueno que, por parte de, asociaciones, de, centros sociales, pues se, han ido abriendo, pues tener diversos tipos de, talleres, ¿no? Como los talleres de, bicicletas. Ahí en No, bueno, antes estaban ocupando otro local, luego los desalojaron y están en el edificio 15O, pero está desde, hace varios años ya el, taller de bicicletas viciosos, donde puedes llevar tu bicicleta, incluso si le faltan algunas piezas, allí, probablemente tengas las que necesites y te, ayuden, a repararla. Eh, después, a, nivel de energía, eh, ...en en deo pues el, lo que es e-, electricidad sí que tenemos, pero utilizamos bastante leña. También usamos butano, ¿eh? tampoco es cuestión de... O sea que al final es un sistema mixto, pero del, bosque que lo rodea utilizamos bastante leña para calefacción y para, y para el horno de pan, que es una opción que puede, que puede ser interesante, no, desde luego no para las zonas más densas, pero sí para muchas casas, zonas periféricas. Y una cosa que es bastante fácil de hacer en un, en un taller con, al, con algunos conocimientos de, fontanería, algo que se, que se ha prometido muchas veces impulsar desde la administración y no se acaba de ver tanto, es la, la energía termosolar, que es la que sirve para calentar agua. La, la, fotoeléctrica es bastante, bastante más complicada a nivel de alta tecnología y de, y de materiales, de materiales complicados y sobre todo de, la, de las baterías que necesitas. Pero la termosolar es, es muy sencilla cualquier rincón que se pueda, que se pueda colocar una placa, que es, que es, que es muy sencilla de autoconstruir o sale, incluso pagándola saldría, saldría barata. Sí. Estoy acabando ya. Vale, pues con eso, digamos, eso es un poco la experiencia técnica que hemos tenido en deo que son sobre todo cosas que no solo usamos nosotros, sino que, sino que se, se, se pueden ver, tienen, tienen ese doble valor. y bueno, no sé, pues de aquí ya, ya pasamos, al, pasamos al debate. Vale. Moltes gràcies. Eh, moltes gràcies, Javi. Eh? Eh, el, bueno, una miqueta aquí, en, aqu en aquesta part hem tingut una mica de tot. Eh, també agrair al, al company de l'Assemblea de Sant Genís de, del Segudells que ens ha donat aquesta informació, que, que ha estat molt profitós i tal. Jo volia dir, bueno, que ben bé ha quedat aquesta part una mica així, no tant d'allò, hem estat tot el dia debatint al voltant del model de ciutat, llavors l'objectiu eh, que tenim a partir d'ara és pues, pues que pugui haver també aportació. L'experiència de Can Déu és una experiència que tenir en consideració. No sabem si és del tot extrapolable o no al conjunt de la ciutat, perquè bueno, hi ha tot un seguit d'allò d'experiències acumulades que es poden traspassar però bueno, que sigui, volia fer una, una petita reflexió al voltant sobretot del pla de les setze portes i tal, vam anar a veure la gent del grup de treball en el procés de preparació d'aquestes jornades, vam anar a veure tot el conjunt de projectes que hi havia, no? set projectes em sembla que per cada porta, no? i, i quan un comença a veure les bajanades que hi han, perquè hi ha autèntiques bajanades, però quan dic bajanades és perquè un no sap si els arquitectes s'han begut l'enteniment o què ha passat, però que en tot cas sembla que està havent una crisi en l'arquitectura però és que dintre del, del mateix món de l'arquitectura, o com a mínim aquests arquitectes que tenen la capacitat material de presentar un projecte, perquè no tothom té la capacitat de presentar un projecte amb un concurs, perquè això implica temps, implica mitjans, implica dedicació, i si ets un arquitecte compromès eh, amb una idea, amb un, amb, una, amb un concepte diferent de model de ciutat, possiblement no estiguis treballant amb un, amb un despatx d'arquitecte, o si estàs treballant no tens temps per fer altres tipus de coses, no? Llavors, aquest tipus d'arquitectes o aquest tipus de persones que surten amb el títol d'arquitectes de les facultats d'arquitectura, sembla que, que d'entrada ja només validin un model de ciutat, que és el, que, el model viable, el model que funciona. Llavors senten totes aquestes bajanades. Vull dir, no hi ha una crítica al model de ciutat que posi en dubte eh, la necessitat d'una sortida de la crisi que, i que no passi per fer el projecte d'Eurovegas o que no passi per fer aquest projecte o que, o que inclús es plantegi l'impacte que la ciutat està tenint en el conjunt del territori, no? perquè moltes vegades tot un seguit d'obres i d'actuacions que es fan Ah, més enllà de l'àrea metropolitana de Barcelona, i aquí ens hauríem de fer una crítica molt gran la gent que viu a Barcelona, que tenim aquesta capacitat centralista i, i metropolitana, és que, per exemple, doncs, si fan el quart cinturó, es fa pensant en la ciutat de Barcelona, no han afavorit la mobilitat d'aquells territoris per connectar-los, encara que ens venguin la moto així. Si es fa un desdoblament de l'eix de l'eix transversal, no sé si heu passat, però ara mateix a l'eix transversal estan desdoblant, ara les obres estan aproximadament una miqueta més enllà de Girona i fins a passar a Vic, estan fent autèntiques bajanades, com agafar una paret, eh, com, perdó, com agafar una muntanya, escapçar-la sencera, vull dir, però una muntanya gran, la trenquen, fiquen un túnel i llavors tapen <laughs> tapen, tapen el d'allò, tapen el, el, aquella muntanya amb sorra i llavors es fan això aquest desdoblament no respon a una necessitat de, de millorar la circulació entre, els, entre la gent de Girona i la gent de Lleida i la gent que viu a Manresa i tal. Vull dir, no, és perquè per allà passa un tipus de, de trànsit, un tipus de tràfic que bàsicament el que va al port o va a l'aeroport de Barcelona i utilitzen aquella via pues, camions de mercaderies i això ens beneficiem nosaltres. O si es fa una, una, una obra com la del túnel de Bracons que té, va, té un impacte brutal en les valls allà i en la Garrotxa, i no només això el que comporta, sinó que ara arribarà la segona part de desdoblament de la ronda de circunvalació d'Olot, que es carrega un paratge com és tota la zona de les preses i tot això, i té un impacte brutal, no ho fan per millorar la comunicació eh, d'aquella zona, sinó que ho fan per nosaltres, perquè tenen la P7 congestionada i aleshores el que volen és moure el, el tràfic rodat, que entri per allà i agafi la C-17 i baixi i faci fins a baix, o agafi, una, i agafi l'eix i se'n vagi i després baixi el delta... Bueno, vaig parlar d'aquest, de l'eix del Llobregat. Aleshores, <coughs> perdó, la necessitat de replantejar l'última part d'aquesta xerrada és si volem un model, o sigui, un, un model de ciutat que sigui autogestionada, social i viable, no només ho hem de fer en criteris de sostenibilitat a nivell de Barcelona, sinó tenir en ment el conjunt del territori. Perquè més enllà o sigui, més enllà ens, ens estalviarem coses com aquestes, no? Pues fer l'Eurovegas. Que es fa l'Eurovegas al Delta del Llobregat, escolta, el podríem fer al Parc d'Aigües Tortes, tranquil·lament. O sigui, sota aquesta lògica, o en qualsevol altre lloc on trobessin la, la, la, la capacitat de fer-ho. Llavors és, en certa forma, posar en dubte que és un tipus de, de, de ciutat que és depredadora de les persones que hi viuen aquí, i ho estem veient quan hem estat dient tot el dia doncs, que ens estan robant, avui durant tot el matí han estat els, les companyes i companys del, del Parc Güell, però també ho és en el conjunt del territori. Aleshores, eh, bueno, és una miqueta el debat que, que podríem anar parlant, no sé si hi ha alguna aportació, alguna persona que vulgui dir alguna cosa al respecte, però estaria bé que, que anéssim reflexionar al voltant d'això i si surten temes que poden donar, que, va, que va anar més enllà però que no podem tractar-los ara, estaria bé agafar-los i potser plantejar una futura jornada que ens permeti, doncs ja hem fet aquest treball previ, perquè la intenció de parlar del model de ciutat i tot el treball previ no era tant a nivell històric, sinó d'entendre de que la situació amb la qual ens trobem ara respon a una ideologia que es diu capitalisme, respon a un concepte de ciutat. Llavors, la ciutat, tal com l'entenem ara, respon clarament en aquest sistema econòmic, polític, cultural, social, que és el capitalisme. Aleshores, amb un altre sistema que no fos el sistema capitalista, tindríem el mateix model de ciutat? Podríem tenir el referent, per exemple, a les ciutats eh, comunistes, no? Vull dir, en el cas d'Europa de l'Est, que hi havia un creixement de les ciutats brutals perquè hi havia un creixement també industrial i per tant havia la necessitat de desplaçar gent del camp a la ciutat i llavors construïen eh, tot de ciutats que eren, tot, aberracions urbanístiques en blocs, amb una trama urbana completament boja. No sé si algú de vosaltres ha estat a Europa de l'Est, si ha estat a Moscou o si ha estat a, si ha estat a un altre país i tal, però és, és una trama urbanística, o si simplement heu estat a Berlín, que hi ha una diferència brutal entre la trama urbanística de la ciutat oriental i la trama urbanística de la ciutat occidental. Aleshores, si també tenim un altre model de desenvolupament, un altre model eh, social, quin tipus de societat podem dir? O també plantejar el fet de que si nosaltres canviem, canviem el model de ciutat, intrínsecament estem canviant el model de societat, estem canviant el model de, estem canviant el capitalisme per un altre, un altre, un altre model econòmic, polític, social, llavors estaria bé doncs, que si algú vol, vol plantejar aquest tema, ja sigui de la taula, si no hi ha alguna, si, però si no hi ha alguna pregunta també al company d'Eurovegas, una pregunta que hi hagi tècnica, et donaria la paraula. No hi ha cap pregunta pel company d'Eurovega? És que haurà de marxar d'equip. Si és una pregunta molt breu, cap problema, eh? perquè el company d'Eurovega s'ha de marxar ara que a les 7 hi ha concentració a plaça Sant Jaume. No et sento. Eh? Si vens... Com està la negociació, preguntant? De, de fet, de fet, informacions eh, que puguem afirmar 100% no, no les podem donar perquè estan portant la negociació en, en estricta discreció, segons ells, perquè arribi a bon port. Però sí que és cert que des de principis de febrer, en el que semblava que Madrid tenia avantatge sobre Barcelona, això en els últims temps ha canviat, ha canviat bastant entre altres coses perquè de les dues ubicacions possibles que havia a Madrid, una era Valdecarros i l'altra era el Corcón, fa una setmana, deu dies, va sortir una notícia que hi havia una sentència judicial que declarava rústics els, els terrenys del Corcón, que era la ubicació preferida per, eh, per aquest mafiós per portar la seva, el seu casino a, a Madrid. I per una altra banda semblava també que com que han de demanar un préstec les administracions on hagi d'anar a l'Eurovegas un primer préstec l'ha de demanar l'administració per eh, impulsar aquest projecte, semblava ser que la, el banc que tenia per avalar aquest, aquest crèdit Madrid era Bankia. Sembla ser. Tot i que després han sortit notícies en el sentit que aquest home diu que aquest préstec no aniria a cap entitat bancària espanyola, sinó que seria entitats bancàries del, de fora de l'Estat, però bueno, també han sortit altres notícies que podrien interpretar en, en sentit positiu, però que nosaltres tampoc no ens l'ens acabem de creure del tot, i és que va, va haver una reunió de la Junta d'accionistes de, de, de Sands Corporation Las Vegas, que és l'empresa d'aquest mafiós que vol portar San, el, el projecte de Las Vegas d'Eurovegas aquí a Espanya, i és que els accionistes li demanaven explicacions a aquest home de aquesta inversió que volia fer en un país, en la situació actual que estàvem, amb l'euro i amb, amb un país que suposadament l'havien d'intervindre, havien de fer un rescat i llavors aquest home deia que, no ens, que en principi no, això, que no s'havien de preocupar perquè l'Eurovegas no només estava pensat com un projecte per a Espanya, Madrid o Barcelona, sinó que estava pensat com un projecte per a Europa i que si no veien clar el tema eh, financer a l'estat espanyol buscarien una altra ubicació a Europa. Però això pot, pot formar part tranquil·lament de l'estratègia mediàtica i negociadora d'aquest home. Sembla ser que últimament apunta la cosa a Igualada o fins i tot més cap a Barcelona que no pas, que no pas cap a Madrid. Parlaven també notícies que havien sortit al periòdic que a la dona d'aquest mafiós li agrada molt Barcelona, està al costat del mar, patatim, patatam notícies que van sortint però són tot filtracions que del ben cert encara no en sabem res. El que sí que sabem segur és que aquesta tarda a les 7 de la tarda ens reunim a plaça Sant Jaume i aquí ens, ens, on, ens hem de fer veure i ens hem de fer notar i hem d'enviar un missatge ben clar al govern que en realitat és el, el que hauria d'estar en el nostre pont de mira. L'Adelson ja sabem el que és, que és un mafiós i que i si no ho fa aquí ho farà a qualsevol altre lloc el problema que tenim és el nostre govern, que està negociant amb aquest mafiós per portar-nos un projecte que no aportarà res de bo al nostre territori. A ver, Las Vegas, Eurovegas, o el Prat, o el Riu, ha tingut quatre especulacions Quatre, no una. Ha tingut quatre especulacions i perquè l'has interessat sempre a los bancos, al financer, inclús, inclús a la Casa Reial. I el per què? En el lloc que volen ocupar Eurovegas havia un hipòdrom, un hipòdrom, que era el primer hipòdrom de tota Catalunya. En el mateix lloc todo lo que era la Can Ricarda, el remolar, tot lo que era aquel joc havia sigut, abans de tot, abans de tot, un hipòdrom, l'únic hipòdrom que tenia, que tenia Catalunya. Això va ser l'estafa, l'estafa primera. L'estafa segona, qual, qual la va ser? L'estafa segona va ser quan va muntar que en vez de ser una afluent, això fos el que és, lo que és ara. Ara ocupa tot un canal, un canal, un canal i al costat al riu, que ja ha sigut una altra especulació, també, també pel els Jocs Olímpics. És més, la tercera. Quina és la tercera? La tercera va ser el, la, la terminal del port, que és una altra especulació és un altre robo i és una altra explotació a la gent, a la gent de Barcelona, per si no ho saba. I, qual és, I la quarta explotació és aquesta. Aquesta, la d'Eurovegas. Inventar-se inventar, Eurovegas és la quarta, la quarta, la quarta que fa. L'Ajuntament que fan els financer i que fan tots ells. Jo proposo al dia 20, com el dia 20 de la jornada global, sabeu que el dia 20 hi ha una manifestació per la jornada global, una concentració en plaça Catalunya. Jo es poso perquè estic tots. La gent d'Eurovegas, la gent de Camasdeu, la gent de tots i tots nosaltres del 15M estiguin al costat de vosaltres. I jo volia fer una altra pregunta, que m'ha quedat la cosa sin a mitges, perquè abans parlava un company de, de que en el lloc on està la FIE posaran una pista de gel. M'ha dit un company que estava al costat teu. A ah, llavors, sí, me'n mm, sembla que, que, que ha dit que en el, en el projecte 8 el projecte 8 entrava dins del projecte la qüestió aquesta, no sé si és d'esquí, d'esquí o alguna cosa així. A veure, explica-lo que així M'ha quedat una mica la dubte i volia que me lo expliquessis. Sí, no, a veure, eh, en concret a la zona franca també hi ha previst un macroprojecte que consisteix en una pista d'esquí indoor eh, que promou un grup holandès que es diu Sun World eh, o, o alguna així. Eh, no, Snow World o alguna així. Eh, I bé, eh, doncs eh, és ja com la quintessència del model eh, eh, de territori o de ciutat en el que, en el que ens trobem. No? La privatització absoluta, la opacitat absoluta i la convivència de d'un centre d'internament eh, al costat d'un lloc de lleure d'aquestes característiques. No? O sigui, pensem que, que és com la, eh, en fi, el, un monument a la, al, al, al model de Barcelona que, que està diguem, en construcció. No? No, no, és que a veure, això eh, fa aproximadament un mes i mig va sortir una notícia a TV3 al migdia vale? que parlaven del futur de Barcelona i del futur del, del frontal marítim de Barcelona. Llavors començaven eh, parlant, deien, hi haurà Eurovegas, llavors fotien allà el mamotreto d'Eurovegas, placa això, TV3, i ho feien mitjançant realitat virtual, que no ens estem inventant. El mamotreto d'Eurovegas, hi haurà Eurovegas, pa, pa, pa, pa, pa. Una miqueta més cap a Barcelona i sortia la, la zona franca, i curiosament la zona franca on està el CIES, vull dir, no vull dir que estigui al costat porta per porta, vull dir, a la mateixa zona sortia l'empresa holandesa no sé què muntarà una, una, una pista d'esquí indoor, sortia allà, pum. I després sortia la reforma del, de, de la Marina del Port Vell, que també l'hem tractat avui. Llavors deien, i el final de la reforma del 22 de, del, del fòrum, la finalització del parc del fòrum i amb la construcció d'una discoteca de nom alegòric que jo no trobo que el nom no pot ser millor, que es diu Amnèsia. Vull dir, <laughs> mira jo, després de tot això, fotem la discoteca Amnèsia i ja està. I volen construir una, mega, una macrodiscoteca al fòrum, agafar el fòrum i convertir-ho en una mega macrodiscoteca i allà pues, suposo que podrem fer el Primavera Sound, el Sonar i totes les coses amb Amnèsia, no? Llavors serà simplement això. És una notícia de TV3. Llavors la discussió entre els arquitectes era quin model de Barcelona volem tenir? La Barcelona, model Califòrnia, innovació, tecnologia, patapim, patapan, o la Barcelona de, de la pandereta, de l'especulació, no sé què, no sé quant Santo. Llavors sortia el vicerrector de la Universitat de Barcelona, que és catedrà, bueno, professor d'Economia, de, de la Facultat d'Economia d'Empresa, dient que sí, sí, que, la, que aquest és el model que hem de tenir perquè necessitem injectar diners, perquè l'administració haurà de donar aquests, aquests solars a preu molt barat o que inclús haurà de recalificar els terrenys que faci falta i tal, i sortia un altre arquitecte dient, bueno, no ho tan clar i tal. Però bueno, aquest era el tema, per això sortir-lo de la pista d'esquí, però que és un tema que tenen allà. El que passa és que, com tots els grans temes, aquesta administració el que fa és amagar-ho i ho treballa, i quan ho cuina, ho treu i ja està. Llavors després ja tenim tota aquesta colla de cabrons i de vividors que treballen als mitjans de comunicació que ja es dediquen a, a generar una opinió pública perquè la gent pensi que Eurovegas és bo perquè ens estan venent la moto, de que hi haurà llocs de feina i no sé què, no sé quantos. Llavors, això ja ho treballaran prèviament, ja ens vendran la moto i la societat, que estarem tots així, ho rebrem tots tranquil·lament i direm, ah, doncs no està tan malament, collons, en comptes d'anar i haver d'agafar el tren i anar-me a Vall de Núria a esquiar, Me'n vaig aquí a la zona franca amb el metro i esquivo tranquil·lament. Llavors, mirem la mentalitat aquesta que, que a vegades ens pensem que som molt lliures i tan lliures no som, no? Una miqueta això. Llavors, en relació amb el debat, el que havíem plantejat... Gràcies. Bé, eh, jo volia fer una aportació en aquest debat de quina idea de Barcelona és la que ens agradaria fomentar i construir i enfront de l'alternativa que... Ai, de la idea que ens estan proposant, a part de donar les gràcies a la iniciativa de la Universitat Indignada i de fer eh, bueno, tota aquesta oportunitat de poder participar lliurement i d'escoltar moltes experiències i molts punts de vista de temes candents que ara estan oberts on cal eh, estar ben assabentats per, hi ha gent i, i és d'agrair que, que ofereix eh, l'exposició de cara al públic d'una forma fonamentada el que està passant i que hi ha al darrere de moltes versions que realment no són veritat, que amaguen interessos ocults i, i, i dono les gràcies doncs, a la possibilitat de que molt públic que no hem tingut l'oportunitat o que no hem seguit tant de prop o no sabem de, de vegades com tenir l'accés a la veritat realment, perquè hi ha tants fronts oberts i no saps eh, com arribar a unes opinions realment ben fonamentades, doncs que tinguem l'oportunitat d'escoltar-ho a través d'iniciatives com aquesta, no? que de, de formes intensives i també durant la setmana doncs, vas assabentant-te de molts temes que són de, del dia i que tot va a una velocitat molt de pressa avui en dia, però que jo veig que també és una gran oportunitat gràcies al 15M i moltes, molts factors que estan donant-se alhora de que molta població que fins ara estava i estem despertant, que es podia dir que era com un coma col·lectiu a molts llocs no, del món, doncs estem despertant a voler veure amb ulls i oïdes de, de saber la veritat realment del que està passant i poder eh, fer alguna cosa constructiva al respecte, diferent del que ens proposen. Mm, la meva proposta, i a veure si hi ha alguna opinió de, de part de, del públic o dels de la taula, que, que semblaria, seria què tal seria si enfront de la idea de Barcelona que ens estan venent, donant que Barcelona és un punt de mira mundial i que aquí s'estan donant moltes iniciatives i s'han donat eh, per la pau, per justícies globals, fòrums, aprofitar el que ha passat amb el 15M, que sembla que la població té en compte el que està passant en aquí, no només aquí a Espanya i a Barcelona, sinó fora arreu del món miren el que estan passant a les notícies internacionals a Barcelona, com un punt d'iniciativa. No només Barcelona, també la plaça del Sol de Madrid, vull dir que això és un pont que es, jo trobo molt positiu, que es dongui entre aquests dos focus, per què no aprofitar aquests moments per fer una, altern, un, una proposta que pot semblar de més gran envergadura, però és que potser davant d'una emergència nacional, com està passant internacional, a grans emergències, perquè no grans propostes, per la gran oportunitat que és de conscienciació, de despertar d'aquest coma col·lectiu en el que estàvem, no? que seria, per exemple, declarar la, amb moltes entitats de Barcelona i que s'hi poguessin afegir Barcelona com una ciutat que promou models de ciutats i de comunitats per la pau internacional units a models ecosostenibles de grans ciutats, però amb harmonia amb els, amb els pobles del voltant i tenint en compte tota la col·lectivitat, que no sigui des d'un centralisme només pensant per la gran ciutat i per la gran ciutat, sinó com deia, eh, com he comentat abans, tenint en compte l'impacte d'aquest model per la gran ciutat que tindrà en, el, en els voltants també. Mm, I que el punt de motor el punt motor d'aquesta conscienciació de despertar aquest coma fossin col·lectius que tenen una credibilitat davant de la societat que no ve dels partits polítics i, o sindicats que fins ara han tingut un paper rellevant. Ells s'hi podran solidaritzar i apuntar, però el focus motor no vindrà d'aquí, perquè tots hauran de fer examen de consciència, i tots els ciutadans també, del grau de responsabilitat que ha tingut de no reaccionar a temps i, i, i alimentar coses com a polítiques internes i externes doncs, que ara s'ha vist que no eren adequades, eren una distorsió realment dels valors fonamentals de la Carta dels Drets Humans, o almenys no estaven prou atents en reaccionar en, en, en una coherència més, més clara. No? La, el motor per mi hauria de ser eh, entitats que tenen una trajectòria darrere de credibilitat de l'aposta posta per els valors i la lluita pels drets humans on no han sigut comprats ni venuts per interessos comercials o de finançament. Parlo d'escoles, des de les escoles bressols, des de les escoles de primària, públiques, les privades, si s'hi vol afegir, que s'hi afegeixin, però a vegades el finançament de les privades, malauradament, i, i fan una funció social estupenda també, perquè tots som eh, tots som ciutadans i tothom ha sentit i ha valorat internament on havia de portar els seus fills, però sí que és veritat que a l'hora de, de polítiques de determinar prioritats en els finançaments, de moment la, el dret a un, a un ensenyament públic és prioritari a un dret a un ensenyament privat. Llavors, les escoles bressol, les escoles públiques de primària, les escoles públiques de secundària, de tot el país, més les universitats, més les, la universitat indignada, que podia ser el motor, que plegués a tota una plataforma de gent que acredités i que, i que s'hi vagin apuntant i s'hi puguin solidaritzant i que fessin tota una cadena, des de vídeos, des de conferències contínues, per via Skype, per les escoles, perquè tota la població que es vulgui via escoles eh, està informada del que està passant i la versió ben fonamentada, alternativa als mig, a lo que els mitjans de comunicació estan dient, sigui una via ràpida d'accés a, la, a, a lo que està passant realment. Molta gent igual no sap com trobar eh, ho dic perquè aquí som uns quants i, i és fantàstic que siguem els que som i cada un de nosaltres té una cadena darrere de gent de confiança que podria anar eh, fa, mm, li podria anar facilitant com accedir a aquest tipus d'informació més, més fidedigna. Però a part d'aquesta bona voluntat, que jo crec que és, és fantàstica i és una, via de, una de les vies principals, que són les cadenes de confiança, i ara en vies com internet i xarxes socials, això és un element que fa anys no hi era, a part, jo crec que es necessita com una institució i les escoles ho podrien ser afegides en aquesta institució que pot ser la Universitat Indignada i que tingués l'acreditació d'algun organisme internacional també independent, de que aquí és un focus d'informació davant de la desinformació generalitzada que s'està donant en altres llocs. I oferir un model de ciutat de molts fronts que sigui un focus d'extensió d'aquestes vies per la pau i d'informació fidedigna. Bueno, mm, podria dir més coses, però em sembla que de moment per ara està bé. Gràcies. Gràcies. Eh, hi ha alguna aportació més en el tema del, del debat o alguna cosa, més enllà del que s'hagi dit? No? Bueno, per aquí? Voleu dir alguna cosa més, no? Bueno, és que són ja ben bé... Quina hora és? Quina hora és? Són dos quarts, no? Passat ja? Són dos quarts en punt. A veure, ara a les 7 a plaça Sant Jaume hi ha una concentració eh, bueno, pues, per posar-se al projecte aquest d'Eurovegas. De, el que hauríem de fer, si no hi ha cap intervenció, pues, és donar per closes les jornades. Jo penso que ha estat un dia llarg, ha estat un dia profitós, que hem fet una miqueta així de, de repassada des de, de la ciutat des de l'època del tardofranquisme fins, al, fins als dies d'avui, no? I aleshores, doncs, bueno, jo com a, com a tall de reflexió eh, molts de vosaltres, un dels motors de la Barcelona que nosaltres coneixem i tal, és el gòtic. Jo tinc un amic que es diu Dani Cortijo, que ha escrit un llibre que es diu Històries de la història de Barcelona, és company de, ja veig aquí una que riu, perquè ja els coneixem allò en altres ambients, o només universitaris i tal, es dedica a fer rutes, llavors hi ha una ruta que fa que es diu La invenció del barri gòtic. I la invenció del barri gòtic és que el barri gòtic, tal com el coneixem nosaltres, eh, no, no, no ha estat mai gòtic. Vull dir, de fet, el gòtic, la gent del gòtic no li deia barri gòtic. La ciutat de Barcelona va créixer, va, va parasitar tota la plana de Barcelona a partir de la segona meitat del segle, del segle XIX. I perquè hi havia una burgesia que el que va fer va ser tirar les muralles i tot allò, la zona que hi havia entre el que seria avui en dia la, el final de les Rambles de Barcelona fins a passeig de, bueno, fins a estar a la Casa Lizalde o així, era tot allò era camp militar. Llavors estava prohibit construir perquè una zona, perquè com Barcelona sempre és una ciutat que ha sigut la rossa de foc, sempre ha sigut una ciutat que s'ha anat revoltant i tal, doncs els militars no acaben de veure-ho clar, això i tal. Llavors, l'ordenació de la ciutat, passada en aquell moment, quan la burgesia liberal ja va tenir, tenia el control del poder, va aconseguir treure, la, treure grans places o sigui, va treure els convents a dintre, la plaça, la plaça Reial era un gran convent que es va cremar la primera bullanga de 1830 algo amb la inhibició completament de la burgesia catalana perquè ja li van haver en aquell moment que, el, que la patulella, que és com li deien al poble pla, que van treure una bandera negra en aquell moment, a la, a la gemància, doncs hi calés foc en els convents i la burgesia va dir, pues, on hi havia un convent hi haurà una plaça i nosaltres farem ne negoci. La burgesia catalana sempre ha tingut aquesta voluntat. Llavors, a la invenció del barri gòtic és que a la primera meitat, de, a començaments del segle, del segle XX, quan van, van portar les fides de Barcelona i tot això, les exposicions, abans van construir el que ara seria Montjuïc, bueno, van, van urbanitzar-ho i tot això, van obrir la Via Laietana. I obrint Via Laietana el que van fer va ser carregar-se un munt d'edificis i uns quants els van catalogar i altres directament el que van fer va ser desmuntar-los i tornar-los a muntar. Abans hem parlat de la plaça de Sant Felip Neri. Si aneu a la plaça de Sant Felip Neri i us gireu i veureu que posa la seu del Museu del Calçat, aquell edifici no estava originalment allà, aquell edifici és l'antiga seu del Gremi de Sabaters de Barcelona, té la façana al, al, al Lleó de Sant Marc, que era la, el, Sant Marc era el patró dels, del Sabater, bueno, del Gremi de Sabaters, i aquell edifici estava a la Via de Tana, i el van desmuntar quan l'aviació feixista va bombardejar Sant Felip Neri, es va cargar la plaça i els tios van construir aquell edifici. Si us ho poseu allà, veureu que encara es veuen les restes, les restes de, de l'edifici que, estava, que estava allà. I l'altre edifici que van moure, que és emblemàtic, és, no deixa de ser paradigmàtic, és la seu del Museu d'Història de la Ciutat, que està al costat de la plaça del Rei. L'edifici aquell eh, també estava a Via Laietana, el van desmuntar pedra per pedra i el van tornar a muntar allà. Igual hi havia unes columnes romanes i el van treure. Aleshores, hi ha un acudit, i amb això acabo, de l'esquella de la Torratxa, és un satíric de començaments del segle bueno, que va durar fins a la Guerra Civil i tal, que arriba es van tres personatges, un home entra a una botiga i diu, perdoni, on està la, el, el barri gòtic, me'l podria dir? On està? I l'home que està allà li diu, jo no sé quin és el barri gòtic. I l'altre li diu, sí, home, sí, és aquell nou barri que, estan, que han construït al centre de Barcelona. O sigui, vull dir, que malauradament les ciutats sempre han estat allò en mans d'aquells que la dissenyen i defineixen, la, defineixen per què serveix. Per això el concepte de ciutat imposada nosaltres l'hem agafat en el tardofranquisme, però ens podríem haver remuntat molt i molt i molt abans, perquè sempre són les classes dirigents les que defineixen quina, quina, bueno, defineixen per què serveix una ciutat i, quina, i com ha de créixer i tal. Llavors, si volem una ciutat autogestionada, social i viable, haurem de ser nosaltres la patulella, ¿vale? els que ens, ens empoderem de les nostres vides i passem a l'acció i busquem fórmules de transformar la realitat, no de gestionar-la, de transformar-la. Moltes gràcies i us convidem a que aneu a Eurovegas. Si voleu allà hi ha xapes allà d'Eurovegas i tal, ens veiem a la plaça Sant Jaume. Moltes gràcies per haver vingut.